Radioteatret sender vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie i seks deler av Helge Hagerup. Første del Bloody Mary. Det er ikke riktig klokt, er det vel? <laughs> Jo, det er deilig. Å, jeg elsker det. Kom hit, da vel. Jeg har taket på deg, vet du. Du er i min makt. Kom. Jeg befaler deg og besverger deg. Kom. ned til meg. Kom ned til meg. Du er i min makt. Husk det. Hva er det? Hvorfor ser du sånn på meg? Hvorfor ja, men du, du vet da godt at jeg ikke mente å ja, men du, du vet da godt at jeg aldri Nei! Nei! Bergen 2. august. Tidlig i morges kom jeg tilbake til Bergen. Jeg tok første fly fra København. Så i går kveld, da mine venner Anja og Mattis plutselig befant seg midt inne i en kriminalhistorie, satt jeg på et hotellrom i Danmarks hovedstad. Jeg kom dit for å ordne noen mindre forretninger. Og i den anledning tilbrakte jeg gårsdagen som en, <laughs> en ung pike som jeg ventet meg mye av. Jeg opplevde altså ikke begynnelsen selv. Da direktør Hermansen møtte sin skjebne på Kings Bar i Bergen, satt min venninde og jeg og drakk champagne på hotellrommet mitt i København. Men eh, da jeg fikk vite hva som var skjedd, kunne ikke ti ville skjønnhetsdronninger ha holdt meg tilbake fra åstedet. Ja, jeg har alltid latt meg lokke av dramatiske begivenheter, og her til og med med mine to beste venner innblandet. Så i morges tok jeg altså første fly tilbake til Bergen. Og fortsettelsen ja, den akter jeg å være med på. Jeg har bestemt meg for å skrive dagbok om det som har skjedd hittil, og det som kommer til å skje videre. Og nå sitter jeg i min forholdsvis eksklusive ungkarsleilighet og stirrer ut i et grått Bergens regn. Ja, det er jeg vant til. For et års tid siden ble det begått et mord i Bergen som aldri er blitt oppklart. En ung pike ble kvalt, og selv om morderen altså ikke ble tatt, ga avisen ham et navn. Den ukjente kveleren, kalte de ham. Ja, jeg, jeg nevner saken fordi det later til å være en sammenheng mellom den og det som hendte i går. Jeg tenker på de syv svarte perlene. Um, men vent nå litt, nå går jeg vist litt for fort frem. Anja og Mattis er gift. Og jeg har kjent Mattis helt siden skoledagene. Han er min eldste og beste venn, en idealist som tror på det gode i menneskene. Og han har virkelig anskaffet seg et prakteksemplar av en kone. Hun er fotomodell på frilansbasis, mens han er bartender på Kings Bar. Og det er de to som har gitt meg alle de opplysninger jeg gjør bruk av i dette mitt første dagboksnotat. Det hendte altså i går kveld, og det begynte i baren. Mattis sto som vanlig bak bardisken, og Anja var der også. Klokken var nærmere ti da direktør Frank Hermansen kom inn. Det vanlige, direktør Hermansen? Ja, takk. God kveld, Anja. Hei. Ja, du er jammen heldig, Mattis, Så kan ha kona med deg på jobben. Det gir iallfall en slags oversikt. <laughs> Ja, Det nytter ikke å ha noen oversikt over Anja. Husk, hun er, hun er fotomodell. Frilans, vennen min. Sist var jeg den praktiske husmor med nam-nam margarin i kjøleskapet. Nam-nam smaker nam-nam. <laughs> ja, men hva med vampen Svanhild? Svanhilds nattkjoler gjør natten til en lek og dagen til en drøm. Og bildet var like tvetydig som teksten. Eh, vær så god. Takk. Er det noe i veien? Eh, hvordan det? Du virker bare så Ja, hva skal jeg si? Nei da, ingenting. Jo, pokker heller, visst er det noe. En hel del, faktisk. Det er helt for jævlig, for å si det rett ut. En katastrofe, verken mer eller mindre. Jeg gir meg en til. Problemer med forretningen? Å, ah, nei Den går så bra, så. Hm. Gammel luring lurer best. <laughs> For å holde meg til reklamesjargongen. Ja, jeg tar den dobbelt, Mattis. Nei, det er mye verre. Først vil jeg ikke tro det. At min egen kone Jeg kan umulig tro at Marion ah, Jo, det kan du nok, og det kan jeg også. Da jeg giftet meg med henne, visste jeg godt at jeg var 25 år eldre. Jeg ber ikke om mirakler, så det er ikke det. Takk, Mattis. Jeg vet hvem den djevelen er også. Tror jeg vet det, iallfall. Men jeg vil ikke gå til politiet før jeg er helt sikker så tenkte jeg at dere kanskje kunne hjelpe meg. Hvilken jævel er det du mener? Jeg treffer så mange. Ja, Det var akkurat det jeg regnet med. Jo, du Denne djevel her, denne spesielt jævlige djevel her eh, Nei, pokker også, der kommer det noen. Redaktør Gunnar Skare, herregud. Signe Stund, Mattis. To whisky under laks. Mye whisky og lite laks. Jaså, Frank. <laughs> Tidlig på plass i dag? Jo, jo. Den skal tidlig krøke som godt full vil bli. <laughs> ja, du burde jo vite det. La meg for øvrig presentere Julie Blaker. Ja, jeg vil gjerne ha soda i whiskyen. Rødglødende student. En av lederne for den siste studentdemonstrasjonen. Ivrig ruteknuser og tilhenger av de råtne eggs taktikk. Jeg holder på å intervjue henne, og jeg må innrømme at jeg er rystet. Ja, det er jeg også over dem redaktørskaret. Kall meg Gunder. Det gjør alle mine fiender. Forresten er jeg ikke det spor rødglødende. Og jeg har faktisk til gode å knuse min første rute. Jeg liker ikke voldsmetoder. Mm, som pressemann er jeg ikke interessert i finere nyanser. Radikale studenter er rødglødende. Jeg går inn for studentdemokrati. Nemlig. Og da er alle midler tillatt. Det har jeg aldri sagt. I ditt hjerte, Julie, mener du at bare det verste er godt nok? Ja. De har iallfall lovet at jeg skal få lese intervjuet før de trykker det. Ja, Hvis du tror noen får noen glede av det, men det tviler jeg på. Takk, Mattis. Og skål, Julie. Revolusjonen skål, hva? Er han alltid like festlig? Ja, det tror han iallfall selv. Ja, unnskyld meg. Hør her, Anja. Kan vi ikke sette oss bort til det bordet der du Jeg vil svært gjerne høre hva du mener. Gjerne det. Hva er det med Frank? Har han tapt et par millioner siden sist? Det var direktør Hermansen, ikke sant? Ja. En av våre mest fremtredende blodsugere, Julie. Takk, det vet jeg. Skulle ikke de fortsette intervjuet? Ja, det er jo det jeg gjør. Glem ikke at det skal bli et lørdagsportrett. Ja, jeg skjønner bare ikke hvorfor en konservativ avis vil lage et lørdagsportrett av meg. Vent til du har lest artikkelen. Da skjønner du det nok. Hei, Julie. Jeg visste ikke at du vanket på sånne skumle steder. <laughs> det er fredag, til og med. Selv en lærer trenger å slappe av. En av dine revolusjonære medsammensvorne? En av mine fettere? Fetter Stian? Stian Blom. Kan jeg sette meg her? Ja, vær så god. Og jeg er Gunder Skarre, reaksjonær redaktør av Dagsavisen. Lenge siden jeg har sett deg, Julie. Ja, er det min skyld? Hva skal det være? Jeg tar en gin tonic, du. Mener du at det er min skyld? Ja, men Du kunne jo ha ringt, f.eks. Jeg trodde Jeg trodde du var sammen med Nei da, jeg er ikke sammen med noen. Jeg Jeg er fri og uavhengig. Jeg, jeg liker faktisk å være fri og uavhengig. Og hvordan går det med de små slynglene? Unnskyld? Ja, jeg forsto det sånn at du er lærer. På ungdomsskolen. Nå, hvordan går det med de store slynglene, da? Vær så god. Takk. Tidens forfall kan avleses i ungdommens oppførsel. Vi har gud hjelpe meg fostret en hel generasjon av pøbler. Fyll, vold og narkotika. Jeg er helt uenig. Velbekomme, men det er noe sant likevel. Stort sett er ungdommen pen og skikkelig. Hvis noen er kommet skjevt ut Jeg har kommet borti narkotika, f.eks. Da Nei, Ja, da Jan, er det noe i veien? Ja, det er ikke deres skyld, for faen! Ikke min heller. Ikke det? Det kloakkbladet de redigører, gjør iallfall ikke saken bedre. Kloakkbladet, som du kaller det, er i det minste en forkjemper for ro og orden. Flere fengsler. Hardere straffer. Mer vold. Mm. Ro og orden for de få og mektige. Du bør heller rette kanonene dine mot direktør Hermansen, en av de virkelig store gutta. Tja, ingen dum idé, forresten. La oss gå bort og plage ham litt. Mm. Det er mye mer spennende å få nærme Frank enn dere. <laughs> ja, kom nå. Ja, Dere kan ikke gå løs på blodsugerne hvis dere ikke tør å snakke med dem. Har dere hørt om løytnanten og de svarte hanskene? Fortalte han hva som plaget ham? Han var ikke helt ferdig da vi ble avbrutt, men han fikk sagt det meste. Han er svensk! Noen spurte lønnen Hva dreide det seg om? Ikke nå. Her er altfor mange som kan høre oss. Har De noen gang legat med en gress? Var det noen som spurte løytnanten? Var det viktig? Helt jævlig, hvis det var sant. Da, da, da svarte løytnanten. Jeg skal fortelle deg alt sammen etterpå. Hør etter, da, for nå kommer poenget. Da svarte løytnanten redaktør Gunder Skarre, student Julie Blaker og ungdomsskolelærer Stian Blom slo seg ned ved bordet til direktør Frank Hermansen. <laughs> De to siste nokså motvillig. Gunder Skarre, opplagt på djevelskap. Men akkurat i kveld var ikke Hermansen i humør til å bli ertet. Nå må du skjerpe deg, Frank. Julie og ungdomslæreren syns du er en råtten blodsuger. Noe må du da ha å si til ditt forsvar. Ærlig talt, Gunder, jeg har viktigere ting å tenke på. De har selvfølgelig rett, men du kan vel forsvare det likevel? Julie, mm. hvis du ikke har noe imot det, så, så ringer jeg etter deg en dag. Ja. ja, Du kan jo prøve. Mm. Antagelig vil du oppdage at jeg ikke har noe imot det. Se på deg, Frank. Når de sitter sånn og hvisker sammen, planlegger de revolusjonen. Pass deg. Akkurat nå er det ikke revolusjonen jeg er redd for. Du ruger over en dyster hemmelighet, altså? Husker du de funnene som ble gjort på Anholt i Danmark? Om jeg husker? Jeg dekket personlig den saken for avisen. Det var det jeg trodde. Svarte perler, fugleføtter, hodeskaller, knokler En luguber ja. Du reiste ned dit, ikke sant? Ropte dere? Faktisk ikke. Men si til Mattis at da smeller vi til med en ny bestilling. Ja vel. Eh, så man må vel kunne si at du er en slags eh, ekspert. hva? Hva slags ekspert? Nei, men der har vi jo Regine. Regine, kom hit, Regine. Hei. For en fantastisk hatt. Nei, maken har jeg aldri sett. Fra Alexandria? En gave fra Preben, da? Selvfølgelig. Preben Larsen, Regines mann, flyver. Og nå er han ute og flyr igjen, går jeg ut fra. Når Preben flyr, flyr Regine også på bar. Ikke tøv. Jeg har sett deg iallfall i vår dystre krets. Takk. Mattis, en Alexander til Regine. Har man en hatt fra Alexandria, er man forpliktet til å drikke Alexander. Hvordan går det forresten med ungene? Fint. Kan du gå fra dem når Preben flyr? Prebens foreldre bor i huset ved siden av, og de har mer enn gjerne barna på liggebesøk. Mm, en praktisk ordning. Ikke lat som jeg går ut ustanselig, for det gjør jeg ikke. Stort sett er jeg en ærbar og arbeidsom husmor. Flittig både på den ene og den andre måten, hva? Samler i lader, kan man nesten si. Hva mener du med det? Jeg mener jo noe spesielt. Kanskje du ikke er så klok som du tror selv? Jo da, og jeg får mine informasjoner fra de mest suspekte kilder. En redaktør gjør klokt i å stå på god fot med underverdenen. Det har vi forstått for lenge siden. Ja visst, Frank. Men du må hilse på damen. Regine Larsen. God dag. De unge turtelduene er kommet til hviske- og tiskestadiet. <laughs> Unnskyld? Jeg heter Stian. Eh, god dag. God dag. Hei. Jeg er Julie. Også du, Frank. God dag. Ja, Han pleier ikke å være så sur, men i dag ruger han over en dyster hemmelighet. Du snakker for mye. Kan du ikke fortelle hvilke skumle ugjerninger du har avslørt? hva? Har det noe med Marion å gjøre? Hold kjeft! Her er Aleksanderen. Ja, sett den der. Og kom med noe sterkt til Frank også. En eh, Bloody Mary vil sikkert gjøre godt. Han trenger litt oppmuntring. Skal bli. Hvis du eh, endelig vil vite det, Gunder, så har jeg faktisk oppdaget noe. Noe du som redaktør blant annet sikkert vil være meget interessert i å få vite. Så spennende. Jeg lutter Ja, men jeg tror likevel ikke jeg ville fortelle deg det. Jeg har gode grunner til å tie stille foreløpig. En Bloody Mary til direktør Hermansen. Anja, utsendt av himmelens reklamebyrå med ildvann til tørstestruper. Jeg har ikke bestilt noen Bloody Mary. En gave fra meg. Bare sett glasset foran ham, Anja. Jeg tror jaggu direktøren sovner. <laughs> Frank! Hei! På full fart inn i det hinsidige, hva? Helt dritings, for å si det på godt norsk. Dritings. Har bare ikke spist noe særlig i dag. Sløyfet middagen. Faen, så tørr jeg i munnen. Hjertebank har jeg også. Altså. Kanskje en siste drink. Mm, ja, ikke særlig fornuftig, tror jeg. Se for noen digre øyne han har fått. Det er for at han kan se deg bedre, barnet mitt, så han kan spise deg etterpå. Stengetid nærmet seg, og barn ble langsomt tømt. Mannen med løytnanten og de svarte hanskene måtte nærmest bæres ut av to venner. Men den slags hører vel med til en bartenders daglige erfaringer. Gunde Skarre, Julie Blaker, Stian Blom og Regine Larsen hadde gjort opp for seg og fått på seg yttertøyet. Mattis, jeg er redd for at Hermansen er sovnet. Den siste drinken tok knekken på ham. Jeg skal ta meg av ham. Ja, men varsomt, for i kveld er Frank en brøleløve Så lover du å ringe, da? Jeg lover. Er du syk? Hvordan det? Men du skjelver sånn. Nei da. Nei, jo, ja, kanskje litt influensa. Hva med oss, Regine? da? Blir du med hjem til meg og tar en siste drink? Å nei, du. Jeg skal rett hjem og til sengs. Barna er på liggebesøk, og jeg er for en gangs skyld alene hjemme. Dyden seires så altfor ofte. Men er det klokt av deg, Regine? Avgjort klokt, ja. Jeg er ikke så sikker. En tørst mann som er uten selskap, får kanskje lyst til å snakke med andre. Hvilke andre? Andre. Om andre ting. Jeg aner virkelig ikke hva du mener. Ja, den som lever, får se. Helt sikkert at du ikke blir med meg? En annen gang, kanskje. I kveld er jeg så altfor trøtt. Ja, det er sant, Gunder. Ja, ja, som du vil. Ha det, Mattis. God natt. God natt. God natt. God natt. God natt. Og så var det Hermansen. Jeg får prøve å få han våken. Jeg visste ikke at han var så full. Direktør Hermansen? Hermansen, baren er stengt. Frank! Anja? Får du ikke vekket ham? Han sover ikke, Anja. Hva mener du? Han er eh, Han er død. Stakkars Mattis. Et like barn er mye verre enn ti i lasten. <laughs> Iallfall når man er bartender. Hva gjør man i et sånt tilfelle? Ja, jeg ville antagelig ha gjort akkurat det samme. Få tak i hotelldirektøren og en lege. Selvfølgelig kan ingen bebreide dem, Mattis. Det er klart at folk kan dø hvor som helst. Selv i baren på mitt hotell. Alle trodde han sov. Spist og drakk altfor mye. Ja, ikke for å klage, han var en førsteklasses gjest, en gjest i særklasse. Men hjertet har ikke godt av den slags. Hva sier de, doktor? For å være helt ærlig, jeg vet ikke. Vet ikke? Det kan ha vært hjertet. Hva ellers? Selvfølgelig var det hjertet. Å, herregud, konen! Vi må jo få underrettet konen hans også. Mattis og jeg kjenner Marion. Mener de Det blir kanskje litt lettere for henne hvis hun får høre det av noen hun kjenner. Vil dere virkelig gjøre det? Jo, hvis Anja synes det er best. Ja, pokker så snilt av dere. Hva var det forresten de sa, doktor? At det kan ha vært hjertet? Jeg er redd for at vi må tilkalle politiet. Politi? Jeg kan rett og slett ikke uttale meg med sikkerhet om dødsårsaken. Mine ansatte har ikke for vane å servere forgiftede drinker, hvis det er det de antyder. Jeg antyder ingenting, men uh, det eneste korrekte er å tilkalle politiet. Ja, I Guds navn, da. Står en telefon der borte. Da går jeg ned i resepsjonen og ringer til Marion fra kiosken. Du har vel ikke tenkt å fortelle henne det i telefonen? Selvfølgelig ikke. Jeg vil bare være sikker på at hun er hjemme og si at vi kommer. Det tok lang tid. Men Det var ingen som svarte. Så er hun vel ute, da? Men hun svarte ikke første gang jeg ringte. Men så prøvde jeg igjen, og til sist tok hun telefonen. Jeg merket med en gang at noe var galt. Hvordan det? På stemmen. Hun var redd, Mattis. Jeg er sikker på at hun var redd. Der kan De høre, doktor. Den fordømte mistenksomheten deres For selv en ellers fornuftig pike til å tro på spøkelser. Men hun var redd, og så ville hun ikke avslutte samtalen. Hun snakket og snakket om helt likegyldige ting. Jeg hadde inntrykk av ja vel, kanskje jeg er bare dum, men jeg tror det var noen der sammen med henne. Og jeg tror det var derfor hun var redd. <laughs> Den berømte kvinnelige intuisjon. Ja, bare le, du. Men det hadde ikke noe med intuisjon å gjøre. Jeg syntes jeg hørte noen. Noen som pustet. Noen som sto like bak henne og pustet. Ja, Frank antydet jo noe om en elsker. Nei. Nei, det var ikke det han antydet noe om. Kom, Mattis. Kom, la oss skynde oss. Ja, bare gå, dere. Vi venter her på politiet. Jeg kommer stort sett til å holde politiet utenfor denne dagboken. Ja, Hvis det er mulig, da. Og jeg er sikker på at de kommer til å utføre et både intenst og effektivt arbeid. Men eh, personen personlig blir alltid litt søvnig på det punktet i en kriminalroman hvor politiet begynner sin rutinemessige etterforskning. Den friske og ukonvensjonelle privatdetektiv er mer i min stil. Mannen som vasser ut i problemene som en sportsfisker etter en laks. Hm. Dessuten er dette en dagbok, og da bør den vel først og fremst handle om mine opplevelser og da jeg ikke mangler selvtillit, er det mitt håp at tre fremragende privatdetektiver vil arbeide med denne saken, og arbeide godt. Jeg tenker på den dyktige, populære og ubestikkelige bartender Mattis Gade. Dessuten på hans unge og usedvanlig vakre kone Anja. Og til sist, men ikke minst, eieren av Max helsestudio, som for to år siden vendte tilbake til hjemlandet etter flere år i frivillig landflyktighet. Med andre ord meg selv, Ricky. I parentes bemerket, Max helsestudio arvet jeg etter min far. Og til min store forbløffelse så går det faktisk med overskudd. Vi tre har nemlig bestemt oss for å drive litt privat etterforskningsarbeid. Men eh, mer om dette senere. Jeg kan bare beklage at jeg satt i København og drakk champagne i går kveld mens drosjen med Mattis og Anja raste ja, det går jeg ut ifra mot den store høyblokken hvor direktør Hermansen og frue hadde en luksusleilighet i niende etasje. Ut med det nå, Anja. Hva var det Frank Hermansen fortalte deg? Først trodde jeg ikke på det, men hvis legen har rett Ja, men hva fortalte han? Og verden har forandret seg. Vi tror ikke det kan skje her, men vi lever ikke i en provins lenger. Verden den er, den er, blitt så liten, og det skremmer meg. Ja, men, ja, For det skjer jo her også, det vet vi jo. Selvfølgelig skjer det her også. Hva, Anja? Frank han sa han var kommet på sporet etter en narkotikaring. Narkotika? Ikke, en, ikke en flokk unger som røyker hasj i parken og, og, dyrker blomster og kjærlighet, men et virkelig beinhardt forbrytersyndikat. Ja, harde stoffer. Heroin, opium, morfin. Han mente til og med at mafiaen sto bak. Nei, nei, nei, gi deg nå, da. Samme, det samme tenkte jeg. For mafiaen den hører jo hjemme i Italia eller Amerika, men, men ikke her. Ikke hos oss. Men du kan fly herfra til Amerika på seks timer. Det finnes ikke lenger en avstand på jorden som ikke kan erobres, og det gjør meg redd, Mattis. Vi går fremdeles rundt og innbiller oss at vi lever i en stille krok av verden. Men det er ikke sant. Ja, også hos oss eksploderer det bomber i ambassadene. Hemmelige agenter trenger seg inn i vårt land også for å likvidere politiske motstandere. Ja, Anja! Unnskyld meg, Mattis. Unnskyld. Men da jeg hørte det om mafiaen Jeg hater det. Jeg vil ikke blandes opp i den slags. Ja, men... ja, det var vel derfor jeg valgte å tro at det ikke er sant. Og hva tror du nå? Ja, er vi ikke fremme snart? Ja, ikke riktig ennå. Så av og til fins det altså avstander likevel. Ja, bare le, du. jeg ler ikke, men ærlig talt, Anja, det virker bare så fantastisk. Og hvis Hermansen hadde rett, hva har det med Marion å gjøre? De hadde taket på henne, sa han. Ja, det var sånn han eh, kom på sporet etter dem. Han var blitt avhengig. Han trodde det var amorfin, og han trodde også at han visste hvem som er hovedforhandleren her i byen. Hvorfor gikk han ikke til politiet? Fordi han ikke var sikker. Han håpet visst at du eller jeg kunne gi ham et tips. Jeg vet ikke på hvilken måte. Ja, for da han kom så langt, så ble vi avbrutt. Husker du den unge piken som ble kvalt på et hotellrom for et års tid siden? Av den ukjente kveleren? <laughs> Hva med henne? Den skyldige ble aldri funnet. Men Frank mente at det var de som sto bak mordet. Han sa at det er som i en krig. Et menneskeliv spiller ingen som helst rolle. Og tror du at de har drept Frank også? Du hørte jo hva legen sa. Men hvis det er riktig, så Jeg vet det, Mattis. Det er det bare fire som kan ha gjort det, for ingen andre kom bort til bordet hans. Redaktør Gunnar Skarre, eller hva var det hun het? Julie til fornavn, iallfall. Ja, og så var det Regine Larsen. Pen og pyntelig husmor. Og til sist Stian Blom, en like pen og pyntelig skolelærer. Men skjønner du nå hvorfor jeg er redd? Skjønner du nå hvorfor det er så viktig at vi finner Marion før det er for sent? For det kan jo hende at hun også vet hvem som står bak alt sammen. Selv rike mennesker kan bo i blokk. Men til deres bruk er det konstruert spesielle luksusblokker. Jeg har selv sett den høyblokken hvor direktør Hermansen og hans kone bodde. Og ikke minst imponert ble jeg av hageanlegget på baksiden. Roser og springvann. Også musikk i heisen. Men eh, Alt dette var vel av mindre interesse den kvelden. Litt av en oppgang. Nesten som en kirke. Her er navneplaten. Hermansen, Hermansen Niende etasje. Eller et luksushotell i Syden. Det eneste som mangler, er palmen i vestibylen. Her er heisen. Kom. Var det niende etasje du sa? Ja. Nå er vi der iallfall snart. Ja, Du har sikkert bare latt fantasien løpe av med deg. Vi får håpe det. Litt av en heis, hva? Du merker nesten ikke at den går. Blir du ikke snart lei av å lovprise husets herligheter? Ja, ja men Anja jeg... Unnskyld, jeg vet at jeg er håpløs. Der er døren. Skynd deg. Men hvorfor åpner hun ikke? Kanskje hun ikke hørte at jeg ringte. Men Det lød jo som en sirene. Hun kan være på badet. Ja, Prøv igjen, da. Sa hun at hun skulle holde seg hjemme? Jeg fortalte jo at vi kom. Ja, det kan hende hun har fått en beskjed, at hun måtte gå ut. Jeg sa at det var viktig. Hysj. Hva er det? Hysj! Hørte du det ikke? Skrittene. Er du sikker? Bortover korridoren, bak hjørnet der borte. Jeg skal se etter. Nei! Ja, men Anja... Jeg... Ja, men jeg, jeg, er ikke hysterisk, jeg er bare redd. Ålreit, ålreit, så er jeg hysterisk da. Jeg vil bare ikke at du også skal bli drept. Og hvis han står der bak hjørnet og venter. Hvem skulle stå der? Noen! Han! Han jeg hørte puste i telefonen. Han ville ikke våge å gjøre meg noe. Ikke ute på gangen. Det ville være altfor farlig. Ja vel. Ja vel, så se etter, da. Men pass deg. Da blir du med. Ingen makt på jorden får meg bort herfra. Så tok jeg vel feil, da. Hvis ikke Han kan ha kommet seg ned baktrappen. Jeg prøver iallfall å ringe en gang til. Vi må komme oss inn. Vi kan da ikke sprenge døren. Ja, Vaktmesteren har sikkert en ekstra nøkkel. Jeg så skiltet hans i, i, første etasje. Ja, Vi kan selvfølgelig gå ned og snakke med ham. Ja, ikke vi. Du. Ja, Men hva med deg? Ja, jeg blir her. Anja. En av oss må vente her hvis det skulle komme noen. Det kan være farlig. Ja, Skynd deg nå, da, Mattis. Ja, men det er ikke bedre at du går, så kan jeg vente. Jeg tør ikke. Jeg, jeg, er kanskje en idiot, men jeg tør ikke å ta heisen ned alene. Er du ikke reddere for å vente her? Ja, Hvis det kommer noen, skal jeg skrike så hele huset hører det. Alle ni etasjene. Skynd deg nå, da, Mattis. Heisen står der ennå. Ja vel. Som du vil. Eh, jeg kommer tilbake så fort jeg kan. Er De vaktmesteren? Ja, ah, det stemmer. Det gjelder fru Hermansen. Mener De fru direktør Hermansen? Ja vel, fru direktør Hermansen. Hun åpner ikke. Ah, hva mener De med det? Døren. Hun åpner ikke døren. Ja, eh, og så? Jeg vet hun er hjemme. De har sikkert en ekstra nøkkel. Vi er nødt til å komme oss inn til henne. Hvis fru direktør Hermansen ikke vil åpne døra, så har vel sikkert fru Hermansen en god grunn til ikke å åpne døra. Min kone er der også. Inne hos fru Hermansen? Nei, utenfor døren. Ja, og så? Jeg tror det er skjedd en ulykke. Hør her, Vi ringte for en halv time siden. Vi hadde noe viktig å fortelle henne. Hun lovet å vente. Ja, kanskje har hun ombestemt seg? Helt sikkert ikke. Ja, Vær ikke for sikker på det. Fru Hermansen er en meget spesiell dame. Er det ment som en fornærmelse mot fru Hermansen? Nei, langt ifra. Jeg mener bare at fru Hermansen hun går sine egne veier. Ja, men... Og det har fru Hermansen lov til. Men mannen hennes er død, for helvete! Hva er det de sier for noe? Ja, borte, eh, og, nå er vi redd for at jeg henter ned noe. Men er dette her en slags lureri? Vil at jeg skal ringe politiet og få dem til å sprenge døren? Jeg får bli med, da, men, men hvis dette her er en slags form for lureri, så Endelig. Gudskjelov, det har ikke hendt deg noe. Jeg har ikke sett en levende sjel. Jeg sa til mannen deres at hvis dette er et slags lurspill Har de nøkkelen? Ja, dette skjer ikke på mitt ansvar. Gi pokker i ansvaret, få bare opp den fordømte døren. rop sånn, jeg har jo nøkkelen her, jo. tent lyset! Ja, men ser du ikke, Mattis? Se der! Øynene! Hvor er bryteren? Store og selvlysende også. Så henger de i luften. Se, Mattis. Er det et dyr? Det rører ikke på seg. Det bare stirrer blindt. thank Radioteatret har sendt første episode av Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie av Helge Hagerup. De som var med Rikki, Erik Hivju, Anja, Mona Jacobsen, Mattis, Sigurd Werring, Gunder Skarre, Eilif Arman, Julie Blaker, Kari Onstad, Stian Blom, Morten Andresen, Regine Larsen, Karin Simones, direktør Hermansen, Rolf Berntsen. Dessuten medvirket Helle Ottesen, Peter Bredal, Lota Lintner, Pelle Christensen og Johan Sverre. Inspisient Merete Eldevik, Musikken er av Eivind Solås. Teknisk regi har Gunnar Herlef Nilsen, og instruktør er Nicole Massé. Radioteatret sender Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie i seks deler av Helge Hagerup. Andre del Havnegaten 16 B. Gudskjelov, det har ikke hendt deg noe. Jeg har ikke sett en levende sjel. Jeg sa til mannen deres at hvis dette er et slags lur Har de nøkkelen? Ja, dette skjer ikke på mitt ansvar. Gi pokker i ansvaret, få bare opp den fordømte døren. Ikke rop sånn, jeg har jo nøkkelen her, jo. Få tent lyset. Ja, men ser du ikke, Mattis? Se der! Øynene! Hvor er bryteren? Store og selvlysende også. Så henger de i luften. Se, Mattis. Er det et dyr? Det rører ikke på seg. Det bare stirrer blindt. Sånn, der fikk jeg iallfall tent lyset. Nei, herregud! Vi kom altså for sent. Er hun Er hun død? Jeg tror det. Ja. Og det må ha skjedd helt nylig. Liket er ikke blitt kaldt ennå. Stukket ned med kniv og kniv. Hva har egentlig dere med dette å gjøre? Et øyeblikk, vaktmester. Kniven han, ja. Dere visste jo at hun var død før jeg åpnet døra. Noen må ha stjålet kniven på baren. Det er den jeg bruker til å skjære, skjære, skjære frukter med. Jeg har brukt den i kveld. Jaså, så det er kniven deres? Men øynene, Mattis. De selvlysende øynene. Hvor, hvor, i all verden kom de fra? Jeg vet ikke. Jo, der. En trefigur? Med to store øyne som er malt i fosfor. Det må ha vært de som lyste i mørket. Men Hva slags figur er det egentlig? En fugl, tror jeg. Og se skrinet den står på. Et gammelt messingskrin. Er det noe i skrinet? Ja, Ta det litt med ro nå. Ja, jeg skal se etter. Jeg har lest i bøker at man ikke skal røre noen ting før politiet kommer. Er det noe der? Ja, det er noen knokler. Et lite dødninghode. Og jeg tror eh, fugleføtter. Tre stykker. Helt sprøtt, med andre ord. Vi må ringe etter politiet. Vaktmester, kan de gjøre det? Telefonen er sikkert i stuen. Ja, men Ikke noe muffins? Hva faen mener de med muffins? Jeg liker ikke denne historien. Ikke helt tatt. Tror du vi liker den? Ja, ja, ja, jeg skal ringe, men jeg lar døra til gangen stå åpen. Herregud. Jeg håpet i det lengste, men, men nå vet vi at Hermansen også ble drept. Det er iallfall sannsynlig. Anja i drosjen snakket du om den unge piken som ble kvalt på hotellrommet sitt for et års tid siden. Hva med henne? Hun hadde et perlekjede på seg. Avisene skrev en hel del om det fordi det var så spesielt. Syv store, svarte perler. Husker du det? Jo, når du sier det, så Ja, men se der, da, Anja. Marion har et helt likt perlekjede rundt halsen. Se! Syv svarte, store perler. Selv befant jeg meg, som før nevnt, i København da alt dette skjedde. Og vel har mitt hjerte alltid banket for Københavns fornøyelsesliv, men da jeg hørte hva som var hendt, sa jeg til meg selv. Ricky, din plass er i Bergen ved dine venners side. Så i morges tok jeg altså første fly hjem. Og jeg traff ikke mine to venner før i ettermiddag. Men tidligere på dagen ble Mattis innkalt til politiforhør. Han skulle spørre etter en politifullmektig Møller. Jeg skulle snakke med politifullmektig Møller. Ja visst. Vær så god, sitt. De er uh, Mattis Gade, ikke sant? Tror De det blir lenge å vente? Jeg er politifullmektig Møller. Merete Møller. De har kanskje noe å innvende? Hva? Å nei, absolutt ikke. De har jo et meget romantisk syn på kvinnen, har jeg forstått. Hva? Har dere funnet ut hvordan direktør Hermansen døde? Det er iallfall ingen tvil om at han også ble myrdet av en blanding av morfin og atropin, viste obduksjonen. Morfin og hva for noe? Atropin. De har aldri hørt om det før? Nei. Det er jo heldig for dem, ikke sant? Hvordan det? Jeg skal fortelle dem litt om hvordan atropin virker. Hvis man ikke får en dødelig dose, skaper det hallusinasjoner. Ja, Det ble bl.a. brukt under tidligere tiders heksesabbater. Når morderen også brukte morfin, har det antagelig vært for å nøytralisere akkurat de virkningene. Det eneste Hermansen merket, var at han ble tørr i munnen og fikk hjertebank. Men det trodde alle bare kom av at han begynte å bli full. Ja, og, og var det ikke en eller annen som bemerket at han hadde fått så store øyne? Det skyldtes også atropinen, som får pupillene til å utvide seg. Ellers var det jo en stor fordel for morderen at Hermansen hadde drukket en hel del, men så å si ikke smakt mat. Jeg vil for øvrig påstå at det må være et helt spesielt menneske som tilfeldigvis går med atropin på seg. Hvorfor tilfeldigvis? Hvis vedkommende hadde planlagt å ta livet av Hermansen? Men det hadde vedkommende ikke. Hermansen hadde avslørt en narkotikaforhandler, og det røvet han mer eller mindre da han satt i baren. Ja, hvis deres kone snakker sant, da. Det betyr at mordet ble planlagt der og da. Hvis min kone snakker sant, hvorfor i himmels navn skulle hun lyve? Jeg har den eh, skriftlige erklæringen deres her. Skal vi se Fire mulige mistenkte, sier de. Er ikke det et par stykker de har glemt Ingen andre kom i nærheten av bordet. Det kan jeg avlegge ed på. Jeg tror dem. Da skjønner jeg ikke riktig. Det var de som mikset drinkene, ikke sant? Mistenker de meg? Jeg snakker om mulige mistenkte. Ja, Men hør her, da. Da vi fant fru Hermansen, min kone og jeg var sammen hele tiden. Det vet jeg. Det var derfor jeg sa de hadde glemt et par stykker. Dette er latterlig. Mener de at Anja og jeg sammen De er en ridderlig mann, har jeg hørt. Hvem har sagt det? Det later til å være den alminnelige mening blant deres venner. Ridderlig, hensynsfull, på mange måter en mann av den gamle skole. En humanist med høye idealer, tror jeg det var en som sa. Litt av en drømmer og fantast, kanskje. Hva slags skrullinger er det de egentlig har snakket med? Men i denne saken nytter det ikke å være ridderlig. Det er en temmelig skitten sak, skal jeg si dem. Verden er kanskje ikke fullt så pen som de tror. Hvis de tror det, da. Det finnes faktisk mennesker som bryter de mest elementære regler for takt og tone. Jeg tviler ikke på at deres kone er et storartet menneske, og jeg mistenker for så vidt verken dem eller henne. Jeg sier bare at dere kunne ha gjort det. Jeg liker ikke riktig tonen deres. Ingen av de andre har alibi. Regine Larsens mann er flyver og var ute på jobb. Barna hennes var på liggebesøk hos besteforeldrene, så hun har altså ingen vitne på at hun gikk rett hjem fra baren. Det har ikke Gunder Skarre, Julie Blaker og Stian Blom heller. De og deres kone er faktisk de eneste av de mulige mistenkte som har alibi. Dere har hverandre. Og det er jo heldig for dere, ikke sant? Og i ettermiddag, for ikke så mange timene siden, traff jeg endelig Anja og Mattis og fikk høre den historien jeg har nedtegnet her. <laughs> Mattis var ikke nådig mot politifullmektig Merete Møller. Høye idealer, sa hun. Noe sånt forbannet vås. <laughs> ja, Men Mattis, gamle venn, det har du da? Hun fikk det til å høres som en fornærmelse. Du er jo virkelig forbanna, Mattis. I mine ører lyder det fremdeles som en kompliment. <laughs> Jeg ventet bare at hun skulle trekke frem håndjernene og komme med den klassiske advarselen om at alt jeg sa, kunne bli brukt mot meg. Det er forresten godt å se deg, Ricky. <laughs> Takk for det. Du har alltid vært uh, eh, Nå vel, en, eh, en, handlingens mann. Selv om idealene mine ikke er særlig høye, mener du? Høye nok for meg, iallfall. Jeg husker at du hjalp de flyktningene over grensen. Nå, kanskje jeg gjorde det for spenningens skyld? <laughs> Nei, Mattis, gamle venn, du har helt rett. Hvis du tar deg av idealene, skal jeg ta meg handlingen. Og her må det handles, for jeg vil nødig at mine to beste venner må nøye seg med vann og brød resten av livet. Tror du hun mistenker oss på ordentlig? Jeg gjør det iallfall ikke. Og da har vi de fire andre igjen. Redaktør Gunde Skarre, student Julie Blaker, lærer Stian Blom og husmor Regine Larsen. Nettopp. En ytterst respektabel forsamling, med andre ord. Personlig holder jeg på redaktøren. Svært lite respektabel, faktisk. Og <laughs> en altfor opplagt løsning. Nei, studiene er mitt valg. Tilsynelatende søt og uskyldig, men jeg skal vedde på at hun fyller universitetet med heroin og morfin. <laughs> Jeg er redd for at du har fått et noe skjevt bilde av studentlivet i Norge. Jeg har lest at universitetene er reir for langhårete narkomane. Det må du ha lest i Skarres avis. <laughs> Ja, ja, ja, men spørsmålet er bare hvordan vi skal gripe saken an. Skal vi konsentrere oss om mordene? Eller skal vi først og fremst prøve å avsløre narkotikahaien? Ja, for vi er vel enige om at det må være samme person? Hvordan vi skal gripe saken an? Det er vel strengt tatt politiet som skal gripe saken an. Du sier jo selv at det ikke bare er saken de griper an. Det er like før det griper oss. Ja, Det vil iallfall ikke jeg sitte og se på. Dessuten var jo du og jeg nesten øyenvitner til begge mordene. Hermansen ble bokstavelig talt forgiftet rett foran øynene på oss. Og Marion ble stukket ned like før vi kom. Vi hørte til og med at morderen løp sin vei. Du hørte? Ja, jeg er sikker på at politiet består av en gjeng lavpante hjernekrøplinger. Ja, Sånn er det iallfall i nesten alle kriminalromaner. Sikkert ren flaks at den politidama ikke trakk frem de håndjernene du snakket om. Dette er ingen kriminalroman. Personlig har jeg alltid ønsket å leke privatdetektiv. Og en sjanse som denne kommer sikkert aldri igjen. Og hva mener du vi kan gjøre? Lete etter sigarettaske og fingeravtrykk? Vi må selvfølgelig gripe saken an, rent psykologisk. Det er en stor fordel at det bare er fire mistenkte. Vi tar for oss hver vår. Fritt for studinen. Fritt for og fritt for. Hvorfor skulle hun finne seg i å bli forhørt av deg? Ja, vi må finne en grunn til å snakke med dem om noe helt annet. Selvfølgelig må det ikke virke som noe forhør. Ja, jeg kan eh, Nei, nei, jeg vet ikke, Jo. Jeg kan si at et eller annet blad er på jakt etter nye fotomodeller. Og siden Julie Blaker er ung og slank og vakker, ja, for det er hun jo, hm. Jeg har nok sett deg, Mattis. Du får alltid et sånn spesielt sultent blikk når du får øye på henne. <laughs> Jeg har litt for sultent etter min smak. <laughs> Flott. Og Mattis kan ta seg av husmoren. Ja, hun er forresten min kandidat. Storartet, Ricky. Jeg kan gå opp til henne og be om en matoppskrift, helst med atropin. Ikke vær så negativ, Mattis. Vel, du kan jo vel si at eh, ja, en feiltagelse satte du 50 kroner for mye på regningen sist. Hva? Som den lovlydige bartender du er, så ser du det som din soleklare plikt å betale pengene tilbake. <laughs> Virker det sannsynlig? Jeg mener er Mattis så lovlydig? Det er jeg, ja. Innen bransjen er jeg kjent som landets mest lovlydige bartender. Mann med de høye idealer. Det har politiet gitt meg attest på. Og jeg kan sette tommeskruer på redaktøren. <laughs> Da jeg arvet Max helsestudio, følte jeg ærlig talt en minimal begeistring. Nei, Det virket langt mer tillokkende å fortsette som playboy i Europas lystige hovedsteder enn å tiltre stillingen som leder av et helsestudio. Men selv om penger ikke er alt i verden, så, eh, ja, så er det jo en hel del. Og da det viste seg at foretakene lønnet seg, En interessant og gripende biografi. Men hva så? Redaktør Skarre er en av mine mest iherdige bodybuildere. Han er for tiden halvveis i mosjonsprogrammet Slank og spenstig med futt og fart. <laughs> Ikke dårlig, hva? <laughs> Jeg skal kjøre ham ekstra hardt neste gang. Og når han er helt utpumpet, slår jeg til. Hvorfor det? Psykologi, min kjære Watson. En utslitt mann er sjelden på vakt. Han kan plumpe ut nesten hva som helst. Da er det bare læreren igjen. Ja, Han er forresten nesten like skummel som studinen. Hvis det ikke er henne, er jeg sikker på at det er han. Jeg kan vanskelig tenke meg noe mindre skummelt enn Stian Blom. Men nettopp derfor, vel, Tosken. Ja, ja, ja, men ham får vi ta til slutt. Vi begynner med de tre andre. Bergen, 3. august. Jeg får bruke kveldene til å skrive i denne dagboken. For jeg har oppdaget at en privatdetektivs dag ikke er noen spøk. Den krever hardt arbeid. Hm, det regner i kveld også og Ulrikken ligger i et hav av tåke. Likevel er jeg svak for byen. Nei, Gud vet hvorfor. Den har jo et vær til å få magesår av. Men samtidig har den noe generøst over seg. Den tar imot alle som vil slå seg ned her, med åpne armer. Og mange større byer kan virke gjerrige i sammenligning. Selv fikk jeg altså i oppdrag å ta meg av Gunder Skarre. Og i eh, formiddag hadde jeg ham til behandling i Max helsestudio. Jeg lot ham gjennomgå en særdeles effektiv massasje. Å, oh, for pokker ikke! Det er nødvendig å kna så får dem tart. Som min avdøde far pleide å si. Kna til knoklene knaker. Oh! Sånn, ja. Der knakk de. <laughs> og hvis du vil gjøre inntrykk på jentene igjen, så Ja, det gjør jeg likevel. Rolig nå, Ricky. rolig nå. Å, ikke lur deg selv, Gunder. Det er redaktøren de faller for, ikke deg. Men når du er ferdig her, så Hva faen mener du med at det er redaktøren jentene faller for? <laughs> Redaktører og direktører står høyt i kurs. Nesten like høyt som skuespillere. Insinuerer du at jeg driver en slags utpresning? Oh! Utpresning? Ja, glem det. Jeg snakket over meg. Å, oh, det gjør bare så jævlig vondt. Eh, hva slags uh, eh, utpresning? Er du klar over at den muskelen der virker som et åpent sår? Ja, da gir vi den en ekstra omgang. Å, oh, nei! Ah. <laughs> Jaså, Gunder, du benytter av din hemmelige redaktørviten for å få jentene til sengs? Ikke tull. Ja, du vet selvfølgelig en hel del som du ikke tør trykke i avisen fordi du ikke kan bevise det. Vi lever i en jævlig tid. Det kan du ta mitt ord på. Ja, Fyll og narkotika, hva? Ødelagt ungdom? Det selges narkotika her i byen også. Vær trygg. Aha, Vet du hvem som står bak? Åh, oh, er du ferdig? Ja, For du har vel dine suspekte kilder som gir verdifulle tips? Din humoristiske sans overgår seg selv i dag. Jeg vet ikke riktig om jeg liker det. Nå, Ikke lat som om det er fintfølende. Forresten finnes det verre ting enn narkotika. Nå, nå, La oss ikke overdrive. Vi lever ikke i middelalderen. Oh! Oh, jeg trodde du var ferdig. Nå, bare litt til. Oh. Og denne omgangen er for din svarte sjel, Gunder. Oh, oh, oh. Omtrent samtidig oppsøkte Anja studinen, Julie Blaker. Julie hadde liten lyst til å slippe henne inn, men Anja er ikke den som gir opp og hun ga seg ikke denne gangen heller før hun satt trygt plassert i en rød sofa i stuen. Fotomodell? <laughs> Hvorfor skulle noen være spesielt interessert i meg som fotomodell? Rent generelt. Altså rent generelt interessert i meg? Interessert i fotomodeller. Rent generelt. Det var du som tenkte på det, altså? Ja, De er, de er ute etter en helt bestemt type. Eh, det gjelder visst um, et nytt reklameopplegg. Ærlig talt så er det svært godt betalt. Jeg, jeg, jobber jo som fotomodell selv. Frilans. Ja, jeg er iallfall ikke interessert. Ja, men du kan vel tenke over det. Men uh, for å snakke om noe annet. Eh, hvorfor det? Hva? Ja, Hvorfor skal vi snakke om noe annet da, hvis du har sagt det du har å si? Hva er det egentlig du vil? Det har jeg jo sagt. Du er jævlig dårlig til å lyve, altså. Hva var det? Hva da? Du har kanskje besøk? Nei. Ja, men jeg hørte deg. For å være helt ærlig så har jeg liten tid. Jeg sitter og leser til eksamen. Hvis du ikke har besøk, syns jeg du bør finne ut hvem som er i rommet ved siden av, for noen er det. Kanskje en innbruddstyv? Takk, jeg kan passe meg selv. Ellers takk. Hvordan er det forresten på universitetet for tiden? Mye narkotika har jeg lest. Jaså? Ja, jeg har bare lest det. Ja, jeg beklager hvis jeg virker uhøflig, men går du ikke nå, så blir jeg nødt til å kaste deg ut. Ja, men... Eh, ja, jeg kan ikke fordra snusaner! Ja, hva er det du snuser etter, da? Hva er det egentlig du vil? <laughs> Selvfølgelig skal jeg gå, men jeg, jeg skjønner ikke riktig ja, Unnskyld meg, jeg, jeg, er bare overarbeidet. Det har vært så mye, mye å gjøre i det siste. Julie? Ikke kom hit! Jeg sa du skulle holde deg der inne! Jeg holder det ikke ut, Julie. Jeg, holder det ikke ut. Stian Blom! Gå inn dit igjen! Ja, men Julie, det er for jævlig. Dit inn igjen, Stian! Er han syk? Dette raker ikke deg. Og forsvinn nå. Jeg har ikke bedt deg komme. Jeg er ikke interessert i å være fotomodell. Du tar livet av meg, Julie. Jeg mener det. Dette overlever jeg ikke. Skal ikke jeg ringe dere en lege? Nei, nei, du skal bare gå. Hørte du ikke hva jeg sa? Dette raker ikke deg. Mattis var den som hadde de største betenkelighetene av oss. Han er en helt bak bardisken. Ingen mikser dristigere cocktails enn han. Men i hverdagslivet lider han av en viss sky tilbakeholdenhet. Dessuten er han en ridder av den gamle skole. Han misliker selv den hviteste løgn. Men han, ehm, han tok seg da sammen, ringte på hos Regine Larsen og fortalte sin tvilsomme historie. 50 kroner for mye? Det kan jeg ikke skjønne. Jeg sjekker det alltid i regningen. Det kan selvfølgelig ha vært en annen. Og de gir dem ikke før de har oppsporet stakkaren. En enestående ærlighet, må jeg si. Men vil De ikke komme inn? Takk. Hvem er det, Regine? Unnskyld, jeg visste ikke at jeg hadde gjester. Jeg skulle akkurat til å gå. De må endelig ikke la meg eh, Nei, nei, bare spør Regine. Er det ikke sant at jeg skulle gå? Jo, dette er Nini Berg, en venninne av meg, og dette er Mattis. <laughs> ja, jeg vet faktisk ikke hva det heter til etternavn. Har bartendere etternavn? Ja, ja, nå stikk nå jeg iallfall. Du får ha takk for en lærerik formiddag. Jeg <laughs> skal nok gjøre som du sier. Det tror jeg er klokt av deg. Ha det, Nini. Og nå går vi to inn i stuen, ikke sant? Ingen vits i å stå her ute og fryse. Det er ikke så kaldt. Eh, men eh, hvis det passer <laughs> Er de alltid like høflige? Selvfølgelig passer det. De skylder meg jo penger. Kom nå. Sett dem, da. Eh, takk. Ja. <laughs> Hun virket nervøs. Ninni. Stakkars liten. En dum kjærlighetshistorie. Mannen er gift. Jeg rådet henne til å kutte ut. Der gikk hun. Det er sant. Det var noe jeg glemte å si henne. Et lite øyeblikk. Nini? Nini? Så rart. Hva da? For en tid siden fikk jeg en hatt av min mann. Han hadde den med seg fra Alexandria. Ja, jeg har sett den. De hadde den på dem i baren. Jeg er sikker på at den lå på hattehyllen gangen i morges. Ja, Det gjør den ikke nå. Jeg skjønner virkelig ikke ah, Kanskje jeg husker feil. Ja ja, den dukker vel opp igjen før eller siden. Det er da ingen som gidder å stjele en hatt. Alexandria, ja. Deres mann er jo flyver. Og det er ikke alltid så lett. Men de har vel et interessant liv? Mer rutine enn spenning. De må da høre en masse rart. Jo, for så vidt. Hva da, for eksempel? <laughs> Tungebåndet har jo en tendens til å løsne når strupen er blitt tilstrekkelig fuktet. <laughs> Var de forresten en god venn av direktør Hermansen? Jeg kjente ham ikke i det hele tatt. Nei visst, det er jo redaktør Skarre de kjenner. Jeg kjenner ikke ham heller. Bare så vidt. Eh, ganske tøff, sies det. Som redaktør. Jeg kan ikke fordra den mannen. Enda de bare kjenner ham så vidt. Hvorfor spør de om alt dette? Jo, nei, hvis det plager <laughs> dem. Selvfølgelig plager det meg ikke. En drink? Eh, jeg vet ikke riktig. Ja, de som er bartender. <laughs> jo, en tynn en, da. er det ikke tåpelig at vi sier de til hverandre, forresten? Alle andre sier jo du til deg. Du, Matti, sier alle på baren. Ja, det er visst et statussymbol å si du til en bartender. Vær så god. Og skål, Mattis. Eh, skål, eh, Regine. Jeg setter meg like godt her ved siden av deg. Nei, det er ikke alltid så lett å være gift med en flyver. Oh. Han er jo nesten aldri hjemme. Ja, Det kan bli nokså ensomt i det lange løp. Selvfølgelig har jeg barna, men det blir ikke det samme. Du ser vel mye rart på en sånn bar? Litt av hvert. Jeg tenkte på Ja, på sex. Uh. Man må da bli frisinnet av et sånt yrke. Unnskyld uh... Jeg kan liksom ikke tenke meg en moralsk bartender. Skål. Ja, men hør nå her. Du tror jeg... vel ikke jeg bet på det om at du skylder meg penger? Jeg skjønner godt hvorfor du er kommet, og jeg likte deg første gang jeg så deg. Svært godt. Hva har han sagt? Hvem? Gunnar Skarre. Du må ikke tro på alt han sier. Det er bare fordi jeg ikke vil ha noe med ham å gjøre. Jeg kan ikke fordra folk med røde hår på hendene. Har du sett hendene til Gunder? Fulle, lange, røde hår. Men deg liker jeg. Kan du ikke fortelle meg hva han har sagt? Jeg, jeg, jeg forsikrer deg. Jeg... Han er ute, og jeg er heller ikke noe særlig moralsk. Hva har han sagt? Absolutt ingenting. Ingenting om ah, deg, mener jeg. Ikke vær så stiv. Kom hit. Kom da. Jeg er, redd, jeg, jeg, jeg er redd for at du misforstår situasjonen, for å si det som det er. Jeg elsker faktisk min kone. Hva sa han, Mattis? Jeg skjønner ærlig talt ikke hva du snakker om. Redaktør Skarre har ikke nevnt navnet ditt i det hele tatt. Du tror kanskje ikke jeg elsker min mann? Jo da, så klart. Hva er det egentlig du tror? At jeg prøver å forføre deg? Nei, selvfølgelig ikke. Hvis det ikke går an å være litt hyggelig uten å bli misforstått. Men sånn er dere alle sammen. Hvorfor går du ikke din vei? Skjønner du ikke at jeg vil bli kvitt deg? Men så går det. Og neste gang du treffer Gunder, kan du si, ja, du kan hilse ham og si at han gjør best i å passe sine egne saker. Han er ikke akkurat noen engel, det kan du hilse ham og si. Nå har vi sittet hjemme hos meg. Over et glass utmerket rødvin, billigste merke, har vi gjennomgått sakens dokumenter, som det heter i kriminalromaner. Vi møttes ved firetiden. Hva har vi egentlig funnet ut? En hel masse, syns jeg. Nesten for mye. Alle later til å ha sine svin på skogen, ja. Ja, Du kan begynne, Mattis. Hva slags eh, inntrykk fikk du av eh, Regine Larsen? Ja, jeg vet ikke riktig. Ja, Det er da helt tydelig at hun har noe å skjule, og at redaktør Skarre vet om det. Jo da, men det behøver ikke være noe kriminelt. Dama er full av undertrykt sex, Anja. Du skulle ha sett henne. Takk, takk, men jeg klarer meg med skildringer. Da hun lente seg mot meg, tung og fristende. Stadig nye, interessante detaljer. Og parfymen hennes, søt og histende som en arabisk natt. Ja, Hvis ikke du gir deg snart, så risikerer du å bli det neste offeret. Det er bare hyggelig å se deg sjalu. Et slags bevis på på din kjærlighet. Men det jeg mener er at denne hemmeligheten hennes sikkert har noe med erotikk å gjøre. Hun har vel vært utro, og det har redaktør Skare oppdaget og benyttet seg av. Mm. Jeg kan ærlig talt ikke tenke meg Regine Regine? Ja, ja, ja, fru Larsen. Jeg kan vanskelig tenke meg fru Larsen luske rundt i byen og selge narkotika. <laughs> Men eh, redaktør Skarre, derimot Er et svin. Men ikke nødvendigvis morder. Det later til at hun vet noe om ham også, og det synes jeg er mer lovende. Mm. Hvorfor tror du det? Hun sa det jo nesten rett ut. Du kan hilse Gunder og si at han gjør best i å passe sine egne saker. Han er ikke akkurat noen engel. Ja, Men det er han jo ikke. Det behøver ikke å bety noe spesielt. Det var måten hun sa det på. Truende, liksom. Fristende og truende. Ja, det er den typen du faller for, altså. Nå, nå, nå Anja, la den ekteskapelige kamp hvile til lede på. Men jeg er enig med Mattis. Det er noe skummelt ved Gunder. Ja, Da jeg hadde ham på pinebenken, var det så vidt han ikke tilsto både det ene og det andre. Jeg må innrømme at min tiltro til torturmetoden er blitt betraktelig styrket. Bortsett fra at man kan komme i skade for å tilstå en hel masse som man ikke har gjort. Hvis han ikke selger narkotika selv, tror jeg iallfall han er temmelig sikker på hvem som har gjort det. Men ikke sikker nok til å sette det i avisen. Ja, Jeg holder fremdeles på studinen. Et sta esel er lettere å dirigere enn en sta kvinne. Ja, Men hun er virkelig skummel. <laughs> Ah, Gud vet hvilke heksekunster hun bedriver med den stakkars Stian Blom. <laughs> Han er forresten kjempekjekk, Mattis. Kjekk? Den bleike fisken? Høy og mørk og med stålgrå øyne. Jeg kan ikke fordra stålgrå øyne. Ligner på en filmhelt. Da er jeg sikker på at Stian Blom er den skyldige. I avanserte kriminalfilmer pleier skurken å være høy og mørk og ha stålgrå øyne. Og han er alltid filmhelt. Bergen 4. august. Ja, det har ikke hendt så mye i dag. Men jeg tror at det lille som hendte, ville vise seg å være av største viktighet. Det var Mattis som opplevde det. Han hadde nettopp ringt og fortalt meg om det. Han sto som vanlig bak bardisken da telefonen ringte. Kings Bar, vær så god. Er det det, Mattis? Ja. De er interessert i mordene på direktøren. Hansen og hans kone, ikke sant? Hvem er det jeg snakker med? Det spiller ingen rolle. Men jeg har en adresse til dem. Havnegaten 16 B. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? 5. august. Det er fantastisk. Jeg merker mens jeg skriver dette, at jeg fremdeles skjelver på hånden. For det var jo ikke akkurat slik vi hadde tenkt oss det. Men det viser bare at har man valgt å leve farlig, da kan det virkelig bli farlig. Men jeg skal ta meg sammen og fortelle hva det var som hendte. Siden det er søndag i dag, har Mattis hatt fri fra jobben. Vi møttes hjemme hos ham og Anja klokken halv seks, og selvfølgelig var det først og fremst den mystiske telefonoppringningen som opptok oss. Havnegaten 16B. Ja, Det må være en av de gamle nedrivningsgårdene. Vi bør vel fortelle det til politiet. Og hvis det bare er en dum spøk? Hvis det ikke er en dum spøk. La oss først undersøke stedet selv. Er ikke du enig, Ricky? Mattis og jeg har kranglet om det i hele dag. Det kan være farlig. Men vi er jo tre stykker. Har ikke du en pistol, Ricky? Jo visst, og uten å skryte tør jeg påstå at jeg er litt av en mesterskytter kan treffe en spørv i hjertet på 100 meters avstand. Jeg synes likevel at politiet Jeg må jo vise noe litt sport sånn, Mattis. Mord er ikke sport. Vi ble jo enige om at vi skulle løse denne saken. Du og Ricky og jeg. Det skader iallfall ikke å ta en titt på huset. Eller hva, Mattis, gamle venn? Ja vel, som dere vil, da. Men mot min stemme. 16B. Ja, da må du være her. Et nifst nok hus, iallfall. Ser ut som det kan ramle sammen når som helst. Ja, la oss gå inn, da, for jeg fryser i hjel. Hvor er bryteren til lyset? Her. Pokker! Lyset virker ikke. Ah, jeg har, jeg har fyrstikker i bagen. Et eller annet sted. Vent litt. Skal se her. Her har jeg en eske. Jenter og bager. et maskingevær i den. Alt dette er selvfølgelig ulidelig spennende, men hva er det egentlig vi gjør her? Ja, det er det vi håper å finne ut. Skal vi ikke heller komme igjen i morgen? <laughs> Når vi først er her, kan vi iallfall se oss rundt. <laughs> se? Ja, tenn en fyrstikk til. Jeg foreslår at vi begynner med annen etasje. Hold meg i hånden, Anja. Pokker også at vi ikke tok med en eh, lommelykt. Jeg håper vi har nok fyrstikker. dører. Vi prøver denne først. Ankersens avskrivningsbyrå? Ja, sikkert nedlagt for lenge siden. Og stengt med god, gammeldags lå. Ja, den er iallfall lett å fjerne. Låst med nøkkel også? Ja, en svært primitiv lås, tror jeg. Har du en hårnål, Anja? Her. Du får lyse for meg med fyrstikken. Jeg tror sikkert jeg skal klare å få opp denne døren. Det klarte jeg også, uten særlige problemer. Innenfor var det lysere. Et stort vindu vendte mot gaten, og en lykt sto like utenfor vinduet. Rommet var åpenbart benyttet som et slags eh, kontor en gang i tiden. En stor skrivepult med skuffer, hyller med noen få gamle, slitte bøker. Ingenting her, later det til? Kanskje ikke her, men det er tre etasjer til. Jeg synes ærlig talt dette er noe ordentlig tull. Vi kan heller lete videre i morgen. Vent litt. Har du funnet noe? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror Nei. Nei, det var ingenting. Et øyeblikk trodde jeg det var et hemmelig rom her. Hva? Hemmelig rom? La oss prøve de andre skuffene også. Ja, gjør det, dere. Det er et rom på den andre siden av gangen. Jeg ser om jeg finner noe der, Mens Mattis og jeg fortsatte å lete i skrivepulten, famlet Anja seg inn i rommet på den andre siden av gangen. Der var det ikke lys fra noe vindu, men hun hadde fremdeles noen få fyrstikker igjen. Til å begynne med fant hun ikke noe, men så reiser kom! Jeg tror jeg har funnet Jeg tror det er stoff! Og nå vet jeg hvem det er! Jeg vet hvem som er morderen! Skynd dere, da, og ta med fyrstikker. Jeg har ikke flere igjen og kan ikke si en hånd for meg. Tenn en fyrstikk, så skal jeg vise dere hva jeg har funnet. Ja, men så tenn en fyrstikk, da. Er det deg, Mattis? Ricky? Men, men hvem Hvem er du? Hjelp! Ricky! Ricky, hjelp! Hjelp! Radioteatret har sendt andre episode av Vennlig hilsen Lucifer en kriminalserie av Helge Hagerup. De som var med Rikki Erik Hivju. Anja Mona Jacobsen. Mattis Sigurd Werring. Gunnar Skarre Eilif Amann. Julie Blaker Kari Onstad. Stian Blom Morten Andresen. Regine Larsen Karin Simones. Nini Rine Skånes. Merete Møller, Elsa Lystad og vaktmesteren Johan Sverre. Inspisient Merete Eldevik. Musikken er komponert av Øyvind Solås. Teknisk regi har Gunnar Herlef Nilsen, og instruktør er Nicole Massé. Radioteatret sender Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie i seks deler av Helge Hagerup. Tredje del Syv svarte perler. hvem det er! Jeg vet hvem som er morderen! Skynd dere, da, og ta med fyrstikker. Jeg har ikke flere igjen og kan ikke si en hånd for meg. Tenn en fyrstikk, så skal jeg vise dere hva jeg har funnet. Ja, men så tenn en fyrstikk, da! Er det deg, Mattis? Ricky? Slipp på ut, Anja! Anja! Få opp døren! Hvorfor stengt døren, Anja? Anja! Men... Men hvem Hvem er du? Hjelp! Ricky! Hjelp! Det nytter ikke. Jeg har satt slåen for døren. Hvor fikk det lyset? Det blender meg. Så redd du ser ut. Men nå er det for sent å angre. Regine Larsen! Hvorfor måtte dere på døde liv blande dere bort i dette? Hvorfor kunne dere ikke passe deres egne saker? Jeg skjønner ikke hva du mener. Det gjør du nok. Ja, vi ser etter en leilighet for en venn av oss. Jeg har vært der hele tiden. Jeg sto nede i gangen da dere kom. Og så tenkte vi ja, Siden denne leiegården står tom Jeg hørte hva du ropte. Ja visst. Ja, jeg, jeg, ropte at jeg hadde funnet en leilighet du som kanskje passet. Du ropte at du hadde funnet stoff, og at du visste hvem som var den skyldige. Tror du at jeg synes dette er morsomt? Jeg har ikke det spor lyst til å drepe deg. Jeg har ikke lyst til å bli morder. Ja, men det, det, er ikke nødvendig å drepe meg. Hva fant du bortsett fra stoffet? Hva fant du som røpet meg? Hatten din fra Alexandria. Men hør på meg, Regine. Hatten, det skjønner jeg ikke. Jeg, jeg, kan love ikke å røpe deg. Og det vil du jeg skal tro på. Nei, ikke rør deg. Da skyter jeg. Jeg har skaffet meg en pistol, og den har jeg her. Vi kan gjøre en handel. Hva slags handel? Du har ikke noe å tilby meg. Jeg har visst lenge at du sto bak narkotikasalget. <laughs> ja, og likevel har jeg ikke avslørt deg, har jeg vel? Hvor dum tror du egentlig jeg er? Jeg har ikke tenkt å avsløre deg nå heller. Ja, vi kan hjelpe hverandre. Jeg er lei for deg. Jeg har virkelig ikke lyst til å skyte deg, men det er din egen skyld hvis du nå Gine! Hva? Hva var det? Slipp den til sånn. Slipp den. Gudskjelov og gudskjelov. Jeg visste det. Jeg håpet, herregud, så redd jeg var. Så, så, Anja. Bare slapp av, det er over nå. Alt er over nå, Anja. Magnus, jeg håpet at dere skulle klare å skyte dere ut gjennom døren. Jeg prøvde å oppholde henne med snakk, men, men nå var det like før. Hvis dere, kom, hvis dere, var kommet litt senere, så Ja, Når man først har drept to ganger så... Jeg har ikke drept noen. Det nytter ikke, Regine. Vi vet litt for mye. Direktør Hermansen fortalte at han hadde avslørt deg. Det var derfor du drepte ham. Det andre tilstår jeg. Men jeg er ingen morder. Dere skal ikke få gjort meg til morder også. Nei visst, det klarte du jo selv. Jeg lyver ikke. Dere må tro meg. Jeg vet ikke hvem som drepte dem, men det var ikke meg. Det var ikke meg. Tror dere meg ikke? Ærlig talt så gjør vi nok ikke det, nei. Bergen 6. august ettermiddag. Noen vil kanskje si at vi var heldige som klarte å avsløre Regine Larsen. Selv vil jeg helt oppriktig tillegge vår suksess en blanding av beregning og dyktighet. Iallfall var det ikke falsk beskjedenhet som fylte oss da vi avleverte Regine Larsen til politiet. Det var altså i går. I dag har vi vært innkalt til Mattis spesielle favoritt, politifullmektig Merete Møller. <laughs> og møtet med henne ble litt av en kalddusj, for å si det pent. Jeg innrømmer at jeg ikke liker den vending saken har tatt. Alt burde jo være oppklart nå. Merete Møller tok imot oss på kontoret sitt. Og så skulle alt være bare herlighet og glede, ikke sant? De tre flinke privatdetektivene fanger morderen og overleverer henne til politiet. Ja, Det gjorde vi da, faktisk. Er De sikker på det? Mener De at Regine Larsen ikke var narkotikaforhandler? Det var hun. Og enten de tror det eller ikke, har vi i politiet hatt mistanke til henne ganske lenge. Vi eh, etterforsker faktisk forbrytelser, vi også. Men da må hun være morderen. Det var jo derfor direktør Hermansen ble drept. Fordi han hadde avslørt narkotikahandelen. Det har jeg fått høre, ja. Han fortalte jo Anja hele historien den kvelden i baren like før han ble drept. Tror de hun lyver? Jeg har vennet meg til å betrakte ethvert vitneutsagn som en mulig løgn. Mm, de har visst ikke særlig høye tanker om deres medmennesker. Deres venn Mattis Skade får de aller beste skussmål fra alle. Beskjeden, pålitelig, ærlig. De er mer robust, har jeg forstått. <laughs> Hør på henne, nå begynner hun igjen. Det <laughs> er jaggu bra at jeg var i København da mordene ble begått. Mm, ja, det er alltid godt å ha et alibi. Og de var virkelig i København. Jeg har kontrollert historien deres. Ja, tusen takk. Det er Mattis og meg de mistenker, altså. Jeg har ikke sagt at jeg tror de lyver. Ja, Det kan ha vært morderen som misforsto situasjonen. Direktør Hermansen fortalte jo ingen andre hva han hadde oppdaget, bare at det var noe. Og, og morderen trodde kanskje det var hans hemmelighet som sto i fare for å bli avslørt. Hvilken hemmelighet? Husker dere et mord som ble begått for et års tid siden? Den skyldige ble aldri tatt, og avisene gav ham navnet Den ukjente kveleren. Ja visst. Vi har også vært inne på at det kan være en sammenheng der. Å, oh, Sherlock Holmes og vennene hans tenker på alt. Ja, da husker dere sikkert også at liket hadde et kjede med syv svarte perler rundt halsen. Ja, akkurat som fru Hermansen. Ja, Og hva så? Det ble gjort en del andre interessante funn hjemme hos fru Hermansen også. Trefiguren med de selvlysende øynene, f.eks. <laughs> Den skremte nesten vettet av min kone. Og skrinet som de var så elskverdige å åpne uten politiets tillatelse. Husker dere hva som lå i det? Ja, Var det ikke noen knokler? Jo. Og et lite dødninghode og tre fugleføtter. Helt sprøtt. Der er jeg ikke enig. Meget opplysende, vil jeg heller si. Og enda mer opplysende blir det hvis vi legger til at eh, direktør Hermansen ble drept av en overdose atropin. For meg er alt det der bare tåkeprat. Jeg vil imidlertid anbefale dere å betrakte saken som løst. Hvorfor tror ikke De at den er det? Regine Larsen påstår at hatten hennes ble stjålet to dager før dere fant den i kontoret hvor hun gjemte stoffet. hun lyver selvfølgelig. Hun nevnte det for et par av sine bekjente samme dag hatten forsvant. De bekrefter historien, og på det tidspunkt så hadde hun ingen grunn til å lyve. Mener de at noen, ja, at noen plantet hatten der? Mm. som et såkalt bevis mot Regine. Ja, men hun er jo uskyldig. Ja, Iallfall når det gjelder narkotikaen. Ja visst. Men kanskje det var nødvendig å bevise det for de tre flinke detektivene, så de kunne legge to og to sammen og få fire. Regine Larsen forhandler narkotika, altså er hun identisk med morderen. Ja, Dere fikk jo til og med adressen til narkotikalageret servert på et sølvfat. Mm, den anonyme telefonoppringningen. Nemlig. Jeg er overbevist om at hvis vi finner ut hvem som ringte, da har vi funnet morderen. Og når jeg sier vi, da mener jeg vi, ikke dere. Denne morderen er faktisk ikke til å spøke med, og selv om dere tror at alle politifolk er idioter, hender det at vi også legger sammen to pluss to og får fire. Bergen, 8. august. Nå er det to dager siden vi snakket med Merete Møller. Og på den korte tiden er det skjedd utrolig mye. Jeg har ikke skrevet i dagboken siden da. Da jeg endelig kom hjem i forgårs, var jeg så dødstrøtt at jeg stupte rett i seng. Og i går fikk jeg heller ikke tid. Et par av de begivenhetene jeg kommer til å skildre nå, vet jeg ikke i detalj hvordan skjedde. Jeg blir nødt til å bruke min fantasi en smule. Men jeg gjetter likevel på at min forklaring vil ligge temmelig nær sannheten. Det begynte i forgårs kveld, altså samme dag vi hadde snakket med Merete Møller. De tre andre som hadde vært mistenkt, redaktør Gunde Skarre, student Julie Blaker og lærer Stian Blom, var naturlig nok nysgjerrige. Dessuten følte de at de hadde grunn til å takke oss. De trodde jo at vi hadde klart å fri dem fra enhver mistanke. Det ble derfor avtalt at vi alle skulle møtes på Kings Bar klokken halv elleve om kvelden. Av grunnen til at vi møttes så sent, det var at Gunde Skarre måtte gjøre noe ekstra arbeid for avisen og ikke kunne komme før. Ja, skål, altså. Ja, skål. Dere har vært helt fantastiske. Ja, men dere, Hva sier Regine Larsen selv? Påstår hun fremdeles at hun er uskyldig i mordene? Ja da, Stian. Og som rimelig er. Hun ville sikkert ikke ha tilstått noe som helst hvis hun ikke var blitt grepet på fersk gjerning. Mm. Men dessverre later det til at politiet tror henne. Tøv. Saken er lykkelig løst. Og takk for det. Som redaktør må det også være meg tillatt å takke for mye godt stoff de siste dagene. Jeg eh, foreslår en skål for våre tre usedvanlig skarpsindige privatdetektiver. <laughs> Skål! Skål! skål. Altså. Ja, Vi hadde nå en hel del flaks, da. Ja visst. Det var jo heldig at Regine Larsen hadde glemt igjen hatten sin på kontoret. Mm. Det med hatten er forresten litt rart. Politiet mener de har bevist at den ble stjålet to dager før vi fant den. <laughs> Ja ja, men egentlig spiller det ingen rolle. Det var ikke først og fremst hatten som røpet henne, men det at hun prøvde å drepe meg. Ja, enig med han, ja. Dessuten har hun jo tilstått. Ikke mordene. Selvfølgelig tilstår hun ikke mer enn nødvendig. Og la oss alle være enige om at detektivbyrået Mattis og co. har spart både Julie, Stian og meg selv for en hel del ubehageligheter. Jeg vil forresten også foreslå en skål for vår ukjente velgjører. Mm, hvilken ukjente velgjører? Stemmen i telefonen. Den anonyme tyster som oppga adressen hvor narkotikaen var gjemt. Hans eller hennes skål. Jeg lurer på hvem det var. Sikkert en av hennes medhjelpere. Regine var leder for narkotikaringen, men som sjefer flest lot hun andre gjøre grovarbeidet. Har hun oppgitt noen navn? Hun later til at hun har fått en god oppdragelse og lært at sladrehank skal selv ha bank. Ikke ett navn har hun oppgitt. Det er nesten engelsk. Skoleslipset forplikter osv., men hun sprekker vel snart. Det betyr med andre ord at det går en hel del personer rundt i denne byen og skjelver i buksen akkurat nå. Kan ikke du hjelpe politiet, Stian? Jeg? Ja, Det er ikke nødvendig å spille komedie nå lenger. Saken er jo løst. En gang svin, alltid svin. Er sannheten svin? <laughs> Ja visst. Nå skjønner jeg. Hva skjønner du? Da jeg var hjemme hos Julie, og Stian kom inn til oss helt ødelagt. Ja, ja, ja vel. Det er sant at jeg tok stoff. At jeg holdt på å bli avhengig. Men Julie har vært enestående. Det var hun som fikk meg til å slutte, og hun lot meg bo hjemme hos seg de aller jævligste dagene. Ja, Selvfølgelig er jeg ikke over det ennå, men Julie Hadde det ikke vært for Julie Jeg er iallfall heldig for deg at morderen ble tatt. Heldig for deg også, forresten, Julie. Ja, for jeg går ut fra at du er glad i gutten. Ja, Hvorfor skulle vi ønske livet av direktør Hermansen eller konen hans? Vi kjente dem jo ikke engang. Dere ville kanskje ikke at Regine skulle bli avslørt. Det har jo aldri vært så vanskelig å få et offer for narkotika til å nå ja, ikke mine ord igjen. Nå ja, Hvis jeg var deg, ville jeg gå temmelig stille i dørene. Du kan i hvert fall prise deg lykkelig for at saken er løst. Hvilket motiv skulle jeg ha? Du prøvde å true Regine, det vet jeg. Den kvelden Hermansen ble drept, du kom med trusler mot henne, som ikke er til å misforstå nå etterpå. Du mistenkte henne. Ja, Det er en fordømt løgn. Uh, vel, jeg ante at det var noe muffens. Og det benyttet du deg av. Pengeutpressing er ikke særlig vakkert. Hvis Regine ble tatt, kunne hun komme til å avsløre deg som Nei, nå har jeg aldri hørt på maken. Skulle jeg <laughs> Nei, vet du hva. Nei, Mener du virkelig dette, Julie? <laughs> Herregud, mannen er jo redaktør. Ja, en redaktør kan vel også leve over evne. Og hva slags avis er han redaktør for? En søppelbøtte? Ja, ta for eksempel dette intervjuet med meg. Men er dette egentlig nødvendig? Strengt tatt er vi vel kommet sammen for å feire avslutningen. Jeg er enig med Anja igjen. Vel er menneskers svakheter min store hobby, men det er revnende likegyldig hvem som har ønsket liv av hvem. Jeg tror egentlig også at politiet tar feil, og at saken er løst. Det begynte faktisk å bli litt pinlig. det var nærmest en lettelse da det kom en gjest til inn i baren. En ung pike. Og ganske pen. Ja, litt for utfordrende sexy, kanskje, men uh, personlig har jeg ikke noe imot at en pike er utfordrende sexy. <laughs> Et øyeblikk sto hun i døråpningen og så seg rundt. Ser dere den unge piken der borte? Hva med henne? Nei, jeg har bare en følelse av å ha sett henne før. Ja, Hvor da? Nei, jeg husker ikke. <laughs> Kanskje jeg tar feil. Den unge piken stilte seg opp ved baren og bestilte en gin tonic. Og det var tydelig at det ikke var kveldens første. Jeg fikk med en gang følelsen av at hun søkte en slags kontakt med oss. Eller med en av oss, kanskje at ordene hennes ikke ble kastet tilfeldig ut i rommet, men hadde en helt spesiell adresse. Dritlei av alt sammen. Og det vil jeg bare ha sagt. Ja, sånt eh, hender. La meg få en til. Skal bli. Og hva mener frøken med Jeg heter Ninni. Ja, Hva mener Ninni med at hun er dritlei av alt sammen? Redaktør Gunder Skarre slår til igjen. Jeg mener bare at hvis man gjør noen en tjeneste, en uvurderlig tjeneste, da har man lov til å vente seg noe igjen for det. Enig? Vær så god. Men uttak er verdens lønn. Ja, Ville det ikke være lurt å ta det litt rolig nå? Hvordan det? <laughs> Nei, jeg mener bare ja, Du har visst drukket en hel del av alt. Jeg heter forresten Anja. En viss godtgjørelse har man iallfall krav på. <laughs> For hva da? Jeg er redd for at vi andre ikke riktig vet hva du snakker om. ja, det er Ricky. Hvis noen Dette er bare et eksempel. Men hvis noen ber deg om opplysninger, ber deg røpe hemmeligheter, så å si Kaffe tror jeg ville vært lurt. jeg. jeg. er ikke full. Nei, nei, nei unnskyld, da. Jeg syns bare du holdt på å falle ned fra barkrakken. Hvem er du? Jeg heter Stian. Og det er Julie. Hei. Ja vel, Stian. Jeg skal forklare deg hva jeg mener. Jeg er dritlei av å bli behandla som ei vaskefille. <laughs> Egentlig så er det jo temmelig latterlig. Satan er her, og satan er der, mener Ja, du, du kan så si. det er nå egentlig noe annet enn sex. Rett og slett sex. Jeg bare spør, og det har man vel lov til. Mask tull. Ja, jeg støtter absolutt forslaget om kaffe. Gjør du nok, men kaffe hjelper ikke. Ikke nå lenger. For seint er for seint. Unnskyld meg, men uh, hva slags godtgjørelse er det egentlig du mener du har krav på? Jeg er kassadame i ei selvbetjeningsbutikk, og det blir man ikke rik av. Å, det dreier seg om penger, altså? Ja, det ante meg. Som regel så dreier det seg om penger. Jeg sa bare at man ikke blir rik av å være kassadame. Hvis eh, jeg får komme med et lite forslag Nå eh, begynner han eh, igjen. Ja, nei, Jeg er bare interessert i livshistorien hennes. En avismann er alltid på jakt etter stoff, og vi har råd til å betale for en god historie. Å nei, jeg har fremdeles livet kjært. Ja, Det får vi da håpe. Og jeg kan holde kjeft. Dere kan spørre hvem som helst. Løsmunna, det er jeg ikke. Men eh, hvis du sitter inne med nøkkelen, så å si, nøkkelen til et såkalt mysterium. Da er det vel ikke så urimelig at du tenker litt på deg sjøl også. Om du, ja, ved rein slump for så vidt, har oppdaga hvem som står bak alt sammen. Står bak hva da? Og mord er mord, det har jeg alltid sagt. Hvis du vet om noe kriminelt, bør du gå til politiet. Og fyllerør er fyllerør, det har jeg alltid sagt. Og en hatt i en hatt, om det så skal være mitt siste ord. Jeg har alltid ønsket å treffe oraklet i Delfi. Har du flere gullkorn? Massevis. Kirken ved havet bak de tre eiketrærne har en krypt. Og det er ikke alltid at ei maske skjuler et ansikt. <laughs> Dette her blir mer og mer skummelt. Maske uten ansikt? Det hodeløse gjenferd. Ja. Man kan ikke passe godt nok på hodet sitt, med nei. <laughs> Forsiktighet er en dyd, som bestemor sa. Eh, har dere hørt om uh, mannen som snakket i søvne? Oh. Ah. Han hadde blitt utro mot kona. Kan så... du bare grove historier? <laughs> Nei. <laughs> jeg tror eh, Jeg tror likevel at jeg tar en kopp kaffe. Ja, skal bli. Ah, enda en gang har fornuften seiret til slutt. Jeg tåler visst ikke å drikke. Å, for et nydelig halskjede du har. Jeg håper at dere At dere vil glemme det jeg sa. Det var bare tull, alt sammen. Ja, <laughs> virkelig et originalt kjede. Svarte perler. Uh, syv stykker. Halskjede med svarte perler? Syv stykker? Hvor har du fått det fra? Jeg har bare fått det. Av en jeg kjenner. Spiller det noen rolle? Underlig. Hun virket plutselig langt mer edru. jeg har opplevd det selv et par ganger hvis jeg har fått sjokk. Rusen kan så å si bli strøket av deg på et øyeblikk, når du blir uhyggelig klar i hodet igjen. Det var blitt stengetid, og barn ble tømt for de få gjestene som var der. Julie gjespet og sa hun ville hjem og legge seg, og Stian og Gunder mente det var på tide å komme seg hjem. Mattis måtte stenge barn, og Anja og jeg ventet på ham. Ninni ventet også. Vi gikk ut sammen, alle fire. Himmelen var klar og høy som den bare kan være det om høsten. Du kan faktisk se at Melkeveien er laget av stjerner. Det var kø på drosjeholdeplassen. Jeg kan ta en bil her. Takk for i kveld. Jeg skal ikke noen følge deg hjem? Og det er ikke nødvendig. Vi kan ta en bil sammen. Ja, men dere bor jo i motsatt retning. Ja, det er virkelig ikke nødvendig. Ja, Men dette er ikke noen særlig hyggelig drosjeholdeplass. Men jeg foretrekker å dra hjem alene. Ja, pass på deg selv nå, da. Hør her. Alt det jeg sa. Dere må være så snille å glemme det. Jeg, jeg vet ingenting. Absolutt ingenting. Jeg sverger. Jeg hadde bare drukket litt for mye. Det var derfor jeg plapra løs. Ellers er jeg faktisk tett som en østers. Det jeg skriver nå, blir mer eller mindre en rekonstruksjon av begivenheter jeg selv ikke har opplevd. Men jeg tror som sagt jeg skal komme temmelig nær sannheten. Da vi gikk, ble den unge piken stående igjen på drosjeholdeplassen. Ja, selv virket hun helt edru nå, men det kunne man ikke si om alle i køen. Frøken? Har jeg en fyrstikk, frøken? Nei. Ja, men dette er ikke noe knep. Får ikke tent røyken min, skjønner du. Har jeg en fyrstikk, eller har jeg ikke en fyrstikk? Jeg har ikke fyrstikker. hva med det glassvinene, frøken? De vet godt at alt er stengt. betyr det at de har lyst på glassvin? Jeg vil bare få stå i fred. Vi har vin hjemme, jeg. Hei! Er det meg de snakker til? Plager han dem? Vi skal bare ta et glass vin sammen. Det skal vi aldeles ikke. Det er en nokså ubehagelig holdeplass. For en enslig ung pike, mener jeg. Særlig så sent på kvelden. Eh, hvis de ikke misforstår, så kan jeg godt kjøre dem hjem. Det er nokså langt. <laughs> Mistenker de meg fra skumle hensikter? Frøken, har De en fysikk, frøken? Ja, hva blir det til? Tusen takk. Jeg vil gjerne sitte på med dem hvis de virkelig mener det. Ja, hopp inn, da. Noen minutter senere skilte jeg lag med Anja og Mattis. De bestemte seg for å spasere hjem i den fine høstnatten, og de har etterpå fortalt meg hva de snakket om. Tror du hun vet noe? Om hva da? Nøkkelen til mysteriesangen. Hun sa det så rart. Hun la en helt spesiell vekt på ordet 'nøkkelen'. Hun var full. En hatt er en hatt, sa hun også. Hva mente hun med det? Tror du hun mente noe spesielt? Ja, Det er sikkert idiotisk, men jeg tenkte med en gang på hatten til Regine. Mattis, vet du hva? Da vi begynte som ja, som privatdetektiver, om du vil, ja, da syntes jeg det var morsomt. Som en film, nærmest. Eller en bok. Ja, det var rett og slett spennende. Men da Regine da Regine ville skyte meg, ja, da var det ikke spennende lenger. Ikke på den måten. Da var det virkelig. Og nå vil jeg at saken skal være slutt. Jeg, jeg orker ikke å tenke mer på den. Syns du jeg er dum? Jeg skjønner hva du mener. Vi levde i en verden som var eh, vel trygg trodde vi. Og så er den ikke trygg likevel. Den er farlig. Den er farlig på ordentlig. Og denne Ninni Jeg vet ikke hva hun prøvde å fortelle oss. Jeg vet ikke engang om jeg vil vite det. Det jeg har mest lyst til nå, det er å gå i hi for vinteren. Sammen med meg, håper jeg. Ah, Mattis, jeg er redd. Jeg også. Og Ninni var redd da hun ble edru. Vettskremt, Anja. Tror du hun vet noe som kan være farlig for henne? til takk enda en gang. Ja, det var virkelig ubehagelig i den drosjekøen. Mm. Mannfolk er mannfolk, vet du. Det er vel så. Jo, når en ser en jente som deg, helt alene så sent på kvelden, ikke sant? Hva mener De? <laughs> så stille der i byen om natten. Ingen ute. Ikke ikke dette en omvei? Er det? Jeg vil av. Litt sent funnet ut fra. Vær så snill, la meg få gå av her. Hva med alle de stygge mennene? Er det er... Hvem er det som har sendt deg? Jeg Ikke skap deg, jeg vet godt hvem du er. Jeg sverger at jeg ikke skal si noe. Jeg vet ingenting. Jeg har god peiling på sånne som deg. Jeg tilhører dere helt og fullt, med legeme og sjel. Satan er min herre. Hæ? Slipp meg! Ikke tull. Det er ingen vits i å være så fordømt moralsk. Moralsk? Jeg foretrekker at det skjer frivillig. Hvis en kar først blir hisset opp, så Men, Mener du at du bare vil voldta meg? Hæ? Ja, Men så gjør det, da. Voldta meg, og la oss bli ferdig med det. Har du rømt fra et eller annet sted? Tenk at du bare ville voldta meg. Er du helt sprø, ikke sant? Vil du kjøre meg hjem nå? Eller har du kanskje ombestemt deg? Selvfølgelig. Et ord er et ord. Maken har jeg aldri opplevd. Takk for turen. Skrulle. Og bedre lykke neste gang. Kjøss meg. Bilen kjørte bort med det samme. Den ydmykede forfører så ingen grunn til å se damen vel inn. Politiet har fått tak i sjåføren, så hittil har jeg holdt meg til hans forklaring. Men hva hendte videre? Ja, Det går iallfall an å gjette. Å, jøss! Er det deg? Et øyeblikk, trodde jeg Ja, jeg, trodde det var Det er forresten fint at du er her. Jeg trenger å betro meg til noen. Jeg kunne ikke si det i baren. Men hvorfor står vi her? La oss heller gå inn. Sånn. Først nå føler jeg meg helt trygg. Ja, du syns sikkert at jeg oppfører meg idiotisk, men du skjønner, i baren, jeg vet ikke hva som gikk av meg. Ja, Det nytter ikke å true sånne folk. Det er farlig. Kom, så går vi inn i stua. Tåler bare ikke å drikke. Og nå har jeg røpa meg. Plutselig skjønte jeg det. Plutselig skjønte jeg hva jeg hadde sagt. Nå kan jeg aldri føle meg trygg. Hvis ikke syns du jeg bør ringe til politiet. Unnskyld. Ja, du vet jo ikke hva det dreier seg om. Jo. Det er det beste. Sjøl om jeg kommer i heisen sjøl, så er det bedre enn Nummeret til politiet, vil du slå det opp for meg? Hva er det? Hvorfor ser du sånn på meg? Hvorfor sier du ikke noe? Radioteatret har sendt tredje episode av Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie av Helge Hagerup. De som var med Rikki, Erik Hivju, Anja, Mona Jacobsen, Mattis, Sigurd Werring, Gunda Skarre, Ellif Arman, Julie Blaker, Kari Onstad, Stian Blom, Morten Andresen, Regine Larsen, Karin Simones, Nini Rine Skånes, Merete Møller, Elsa Lystad. Dessuten medvirket Peter Bredal og Karl Boman Larsen. Inspisient Merete Eldevik, Musikken er komponert av Øyvind Solås. Teknisk regi har Odd Jøstein Dale, og instruktør Nicole Massé. Radioteatret sender Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie i seks deler av Helge Hagerup. Fjerde del Kirken ved havet. nå føler jeg meg helt trygg. Ja, du syns sikkert at jeg oppfører meg idiotisk, men du skjønner, i baren, jeg vet ikke hva som gikk av meg. Ja, Det nytter ikke å true sånne folk. Det er farlig. Kom, så går vi inn i stua. Tone bare ikke å drikke, og nå har jeg røpa meg. Plutselig skjønte jeg det. Plutselig skjønte jeg hva jeg hadde sagt. Nå kan jeg aldri føle meg trygg. Hvis ikke syns jeg bør ringe til politiet. Unnskyld. Ja, du vet jo ikke hva det dreier seg om. Jo, det er det beste. Sjøl om jeg kommer i heisen sjøl, så er det bedre enn Nummeret til politiet, vil du slå det opp for meg? Hva er det? Hvorfor ser du sånn på meg? Hvorfor sier du ikke noe? Dette mordet skjedde som nevnt for to dager siden, mandag den 6. august. I går formiddag ble liket funnet, og i dag sto historien i avisene. Dagsavisen var særdeles detaljert i sin skildring. Ung pike kvalt ved telefonen, var overskriften på første side, og avisen brakte også et fotografi av offeret. Ja, det var på den måten vi klarte å gjenkjenne Ninni fra barn. Vi mente, med rette, at vi hadde viktige opplysninger å gi og i formiddag kontaktet Mattis politifullmektig Merete Møller. Så å si på åstedet enda en gang. Jeg skal hilse og si de er flinke til å være i nærheten når det blir begått mord i Bergen. <laughs> Men jeg har faktisk noe viktig å fortelle dem. Det kan være viktig iallfall. Da denne Nidi Berg kom inn i baren, hadde jeg inntrykk av å ha sett henne før. Og jeg husket i morges, da jeg så bildet hennes i avisen. Jeg traff henne hjemme hos Regine Larsen for noen dager siden. Dette mordet kan iallfall ikke Regine Larsen mistenkes for. Ninni skulle akkurat til å gå da jeg kom. Da Regine Larsen og jeg gikk inn i stuen, ble hun stående alene i gangen et øyeblikk. Og like etterpå oppdaget Regine Larsen at hatten var forsvunnet. Det kan være viktig, ja. Ja, jeg har tenkt på det de sa sist. Og kanskje de har rett. For det er jo temmelig rart med det halskjedet også. Hvilke halskjede? Det Nini Berg hadde på seg. Hun hadde ikke noe halskjede på seg da hun ble funnet. Er De sikker? Selvfølgelig er jeg sikker. Ja, men hør her. Nei, nei, nei, nei, dette, dette skjønner jeg ikke for hun hadde det på seg da hun satt i baren. Vi la merke til det alle sammen. Svarte perler. Syv store, svarte perler. Det er iallfall viktig. Har dere ingen spor ellers? Vi vet da noe. Ninni Berg ble sett på drosjeholdeplassen mens hun sto og ventet. En ukjent bil stanset og plukket henne opp. Ja, vi har til og med klart å oppspore bilen. Eieren innrømmer at han kjørte henne hjem den natten. Kan ikke han være morderen? Ja, Det er selvfølgelig mulig, men jeg tror det ikke, for å være helt ærlig. Han forteller eh, nå vel. At han trodde at hun sto på holdeplassen og trakk, det var derfor han stanset og plukket henne opp. Da han skjønte at han tok feil, så kjørte han henne hjem. Jeg tror han snakker sant. Og det de har fortalt meg nå, om hatten og de svarte perlene De har virkelig vært til stor hjelp. Bergen, 10. august. Man skal ikke undervurdere sine venner. Jeg har alltid da betraktet Matti som en velmenende og snill idealist uten nevneverdig hjerne. Men i dag overrasket han stort. Han la virkelig to pluss to sammen på en skarpsindig måte, og svaret ligner mistenkelig på fire. Det har vært strålende sol i hele dag, og når været er godt i Bergen, har man inntrykk av at det er bedre enn noe annet sted. Ja, det kommer vel av at det er så sjeldent. Jeg dro tidlig opp på Fløyen og kom ikke ned til byen igjen før ved firetiden om ettermiddagen. Jeg hadde akkurat låst meg inn da det ringte på døren. Det var Anja. Hun hadde hatt en stri dag som fotomodell. Ja, hun var visst blitt vasket eh, hvitest av vidunderpulveret Maxivit eller noe lignende. Og hun fortalte at Mattis ville stikke innom. Han kom like etter, og alt før han hadde fått av seg frakken, antydet han at han hadde funnet en forbindelse mellom de to første mordene og mordet på Ninni Berg. Ja, Anja var ikke enig, noe hun ga uttrykk for mens jeg var ute på kjøkkenet og laget kaffe. Døren stod åpen, så jeg hørte alt. Ikke vær så sta, Mattis. De to første mordene har sikkert ingenting med dette siste å gjøre. Ninni var bare full. Jeg er overbevist om at hun ikke mente noe spesielt med det hun sa. Men hun ble drept? Av mannen i bilen, han som plukket henne opp. Han kan godt ha trodd at hun var en av gatens ja, såkalt løse fugler, men da han oppdager at han tok feil, så skal jeg vedde på at han kvalte henne. <laughs> Jeg kjenner typen. Full av uforløst sex. Og det er skummelt, Mattis, det vet jeg som din ektemann må jeg protestere mot at du skal være full av uforløst sex. Ikke jeg, men jeg kjenner typen. Absolutt livsfarlig. Vet du, jeg er rystet. Hva slags erfaringer er det egentlig du skaffer deg om kveldene, mens jeg står i baren og gjør min fordømte plikt? Da går jeg ut med skumle typer som er fulle av uforløst sex. Noe må man jo finne på når man kjeder seg, ikke sant? Her kommer kaffen. Nå har dere løst eh, alle problemene mens jeg har vært på kjøkkenet? Det eneste problemet jeg har fått løsning på, er Anjas fritidsproblem. En uhyggelig løsning, Rikke. Ja, jeg er sikker på at mannen i bilen er morderen. Mattis er bare blitt beruset av sin suksess som privatdetektiv. Ja, Jeg går ut fra at du har rett, selv om det jo viste seg at de tre andre også hadde motiv for å ønske livet av direktør Hermansen. Hvis det er sant at Regine Larsen fikk Stian Blom til å selge narkotika for seg Ja, for jeg går ut fra at det var det redaktør Skarre mente med sine forblommede antydninger. Og hvis det er sant at Skarre drev med pengeutpressing Hvis, ja. Jeg for min del hadde inntrykk av at det bare var ondskapsfullt sladder. Jeg har funnet et helt nytt motiv. Ikke gjør det enda vanskeligere, Mattis. Jeg har tenkt. Å oh, nei, å oh, nei, men det må ikke du begynne med nå. Ikke i din alder. Nei, alvorlig talt. Kanskje vi har tatt feil hele tiden. Nå, hvordan det? Når det gjelder narkotikaen. Kanskje Merete Møller hadde rett. Morderen kan ha trodd at det var noe annet han hadde funnet ut. Han fortalte Anja hva det gjaldt, men til de andre sa han bare at han hadde avslørt en rystende hemmelighet. Han sa ikke hvilken hemmelighet. Kanskje han rett og slett ble drept pga. en misforståelse. Ja, men Mattis, gamle venn, hva hadde han funnet ut? Pokker heller. Jeg er kommet over en bok. Husker dere de funnene som ble gjort på Anholt? Hva er Anholt for noe? En øy i Danmark. I 1973 ble det gjort en del mystiske funn der, og så norske aviser slo saken opp. Og den kvelden Hermansen ble drept, Husker dere ikke at han snakket til Gunder Skarre om funnene på Anholt? Jeg følger mindre og mindre med. Det er ren slump at jeg husker saken. I formiddag satt jeg helt tilfeldig og bladde i et skrift som er utgitt av eh, Ja, hva er det nå det heter, da? Jo, eh, Etnofolkloristisk institutt ved Universitetet i Bergen. Eh, du var ute på jobb, Anja. Det er derfor jeg ikke har fått fortalt deg det før. Når ble du etnofolkloristisk interessert? Det var et ganske tynt hefte. Jeg fikk det i baren en gang av en ung dame som påsto hun hadde skrevet det selv. Ja, det er ikke grenser for hvilke gaver en bartender kan få når stemningen er blitt høy nok. Iallfall satt jeg og bladde i dette heftet som handler om anholdssaken. Ja, unnskyld at min hukommelse er dårligere enn din, men hva dreide egentlig saken seg om? På bakgrunn av funnene som ble gjort, fikk man mistanke om at det ble drevet satandyrkelse på øya. Aha. Og i dette heftet jeg bladde i, sto det fotografier av en del av de gjenstandene som ble funnet. Det var et av disse fotografiene som fikk det til å si klikk i hjernen min. Jeg var sikker på at jeg hadde sett gjenstanden før. Hva slags gjenstand var det? En trefigur. Den forestilte en fugl, og øynene var malt med fosfor. Mener du? Ja visst pokker han, ja. På denne fuglen var riktignok også munnen malt med fosfor. Men ellers var det en nesten nøyaktig kopi av den figuren vi fant hjemme hos fru Hermansen like etter at hun var blitt myrdet. Den som nesten skremte vettet av deg pga. de selvlysende øynene. Og ikke bare det. Du husker kanskje at figuren sto på et gammelt messingskrin. Inne i skrinet lå det noen knokler, en liten dødningeskalle og tre fugleføtter. Eh, hva med det? Både messingskrin, dødningeskaller og fugleføtter var ting som ble funnet på Anholt. Spør ikke meg hvorfor man bruker sånne symboler når man dyrker Satan, men det gjør man åpenbart. Og så har vi de svarte perlene. Satan later til å være en dyster herre som foretrekker svart. Et sted på Anholt ble det funnet et mønster av syv svarte perler. Syv og tre var forresten tall som gikk igjen. Du har visst gransket heftet nøye. Den unge piken som ble kvalt for et års tid siden, hadde et halsbånd med syv svarte perler. Det samme hadde fru Hermansen og Ninni, selv om morderen hadde fjernet halsbåndene før liket ble funnet. Skjønner dere ikke hva alt dette betyr? Mener du at det finnes en slags uh, satansekt her i byen også? Ja, hvorfor ikke? Jeg er sikker på at Merete Møller har hatt sine mistanker lenge. Det var derfor hun la sånn vekt på at Hermansen ble drept av en blanding av morfin og atropin. Første gang jeg snakket med henne, fortalte hun meg at atropin ble brukt under tidligere tiders heksesabatter. Det må være et helt spesielt menneske som tilfeldigvis har atropin på seg, sa hun. Hun mente selvfølgelig at hvis du var medlem av en satansekt, var det en sjanse for at du var i besittelse av stoffet. Og narkotika og satandyrkelse. Det er litt for mye av det gode, syns jeg. Tvert imot. Helt naturlig. Jeg skal vedde på at det ene kan føre det andre med seg. Du kan sikkert regne med at lederen for sekten var en av Regine Larsens beste kunder. Har du fortalt dette til politiet? Jeg ville snakke med dere først. Ja, jeg jeg syns fremdeles det virker litt for fantastisk. Jeg, jeg kan liksom ikke tenke meg byens frue Ridi Bloksberg på kosteskaft for å ha samleier med Satan. Jo da, men på den annen side så <laughs> Ja, Tror du på det også? Nei, jeg vet ikke. Iallfall foreslår jeg at vi undersøker saken selv før vi går til politiet. Ja, vi har jo en gang før gjort lykke som privatdetektiver. Jeg har oppdaget en ting til. Da jeg hadde lest dette heftet, stakk jeg innom Dagsavisen og ba om å få se på en årgang fra 1973. Men det er jo der Gunder Skarre er redaktør. Nemlig. Og det var Skarre som dekket Anholt-saken. Han var faktisk der nede sommeren 1973. 11. august. Oh. Ja, unnskyld, men i kveld har det vært min tur til å oppleve noe. Ja, hva skal jeg kalle det? Uhyggelig? Jo, det var uhyggelig. Men eh, la meg først fortelle hva vi gjorde i formiddag. Igjen var det Mattis som overrasket meg med sin skarpsindighet. Ja, han kunne fortelle oss at vi faktisk kjente en ekspert på satandyrkelse. Julie Blaker. Ja, hun er folkeminnegransker eller noe sånt, og har Satan som sin spesialitet. Etter en del diskusjon ble vi enige om å oppsøke henne for å få tips direkte fra stallen, så å si. Ja, I og for seg er det ikke forbudt å dyrke Satan. Vi har jo religionsfrihet her i landet. Men her dreier det seg om mord, hvis vi har rett. Kan du fortelle meg om en eneste religion som ikke har ført til mord? Tenk på hekseprosessen og korstogene. Ja, du snakker som om satanismen var en helt vanlig religion. Ja, Men det er den da. Du må tro på djevelen for å tilbe ham. Ja, Men, men, eh, men det finnes vel ikke så mange såkalte eh, <laughs> ja, hekser i dag? Ja, jeg for min del jeg eh, forbinder iallfall hekser med middelalderen. Ja, satanismen får stadig flere og flere tilhengere. Og egentlig er det jo ikke så rart. Det er nokså vanskelig å tro på det gode i en verden som vår, til og med i Bergen. Ja, jeg har hørt noen rykter, ja, jeg. Vet ingenting sikkert, og jeg aner ikke hvem som eventuelt står bak. <laughs> Ja, jeg, kan, jeg kan fremdeles ikke tenke meg byens pene fruer på vei til Bloksberg på hvert sitt kosteskaft. <laughs> ja, det, det er jo ikke akkurat sånn det foregår. <laughs> Den moderne satanismen slik den ble utformet av Anton Sandor Lavey i San Francisco i 1966, er egentlig ikke mer primitiv enn kristendommen. Den eneste forskjellen er at satanistene har valgt djevelen og ikke Gud til sin herre og mester. Hvem utformet den, sa du? Anton Sandor Lavey. Han spilte orgel i en kirke. Og så fikk han eh, kirken i vrangstrupen? Og dessuten spilte han på en nattklubb. Det var hykleriet han fikk i vrangstrupen. Han så byens fedre danse med halvnakne jenter om natten, og om søndagen satt de fromt i kirken sammen med familien. Og han mente at siden kjødets lyst likevel ikke lar seg utrydde, var det bedre om vi vedkjente oss den åpenlyst. Det slo ham at vi har større glede av våre synder enn av våre dyder. <laughs> Så sant som det er sagt. Og at Gud gjør mer skade enn nytte. Men hva gjør egentlig disse satanistene? Går til messe, blant annet. Iført store kapper. Ypperste presten kledd i rødt og de andre i svart. Under kappen er de nakne. Nei, du. Ja, Det er mye saftig pornografi i en real satansekt. <laughs> Hva slags messe da? Dere har vel hørt om Den sorte messe? Ja, Bare i nifse kriminalromaner. Satanmessen er like rituell som den kristne. Det blir spilt orgel. Lavey anbefaler Bach, Du Grigny og Scalatti. <laughs> Den gamle organist fornekter seg ikke. Ja, Lavey har forresten gjengitt hele ritualet i sin bok The Satanic Rituals. Vent litt, så skal jeg hente boken. Hun har eh, svært god greie på det, syns jeg. Ja, Det er jo eh, yrket hennes. Et makabert yrke, etter min mening. Ja, her har jeg det. Nå skal vi se. Jo, først er det en hel del på latin her. Inno, mine manje dei nostri satanas, så videre. og så sier ypperstepresten vil dere høre? Å, tilgi oss denne blasfemi, Satan. <laughs> enig, han liker nok ikke dette her noe særlig. Ypperstepresten sier for den mektige og utslettelige mørkets fyrste, og i nærvær av alle helvetets djevler og denne forsamling, innrømmer og tilstår jeg min tidligere villfarelse. Idet jeg fornekter all tidligere troskap, erklærer jeg herved Satan Lucifer som jordens herre. Men tror du på det sludderet? Ja, Hadde jeg vært kristen, ville jeg trodd på Satan også. Tilfeldigvis er jeg ikke kristen. Ja, Men hvor foregår disse sorte messene? Enhver organisert sekt har sitt eget kapell. Med alter og greier? Ja da. Kors også bortsett fra at det er snudd opp ned, og dødningeskaller på veggen. Kapellet har som regel svarte og røde tepper, både på gulvet og veggene. Svart og rødt er Satans farger. Det virker som en temmelig ufyselig hobby å være satandyrker. Ingen hobby, Mattis. Det kan du være overbevist om. Tror dere virkelig det er en satansekt som står bak mordet på Nini Berg? Mattis tror. Jeg tror ingenting. Stian og jeg så iallfall ikke noe til henne etter at vi var gått fra baren. Vi gikk rett hjem. Og ble Stian med deg hjem? Han overnattet hos meg, hvis det er det du mener å spørre om. Dere var sammen hele tiden, altså? Ja visst. Dere vet kanskje ikke at vi skal gifte oss? Et vakkert alibi for begge to. Ja, men er dere klar over hva det betyr? Da har vi bare Gunder Skarre igjennom, mistenke. Det er nesten for enkelt. Ja, jeg satser på Julie likevel. Jeg har hele tiden trodd det var henne. Nå, Du kommer ikke utenom alibien. <laughs> Alle skyldige sørger for å skaffe seg et alibi. Ja, Nifst å høre på henne, syntes jeg. Hun snakket om satanismen som en slags vitenskapelig forening. Og han eh, derre eh, Hva var det han het? Anton eh, Sandor Lavey? Ja, det virket nesten som hun satt og forsvarte ham. Så hvis hun ikke hadde hatt et alibi Enig. Ja, det er nesten synd med det der alibi. Og nå kommer jeg til den uhyggelige opplevelsen som jeg hadde i kveld. Jeg får ikke mer enn et par timer siden. Det ligger en gammel kirke litt utenfor byen. Og det hender jeg tar meg en tur på kirkegården. Ja, av dette skulle jo fremgå at jeg ikke er redd for kirkegårder i sin alminnelighet, men tvert imot finner en slags fred i omgivelsene. Det var tidlig på kvelden. Hvem der? <laughs> Er det ikke Rikki som er ute og spaserer? Gunder Skarre. I egen høye person, ja. ja. Ah. Kirkegård er et så fredelig sted, ikke sant? Ja. Vet du forresten at det ligger en gammel krypt under kirken? Hva slags krypt? Ingen bruker den. Den har vært avlåst i mange år. Ja? Kom, så skal jeg vise deg noe. Nei, jeg vet ikke riktig. Du er vel ikke redd? Nei, hvorfor skulle jeg være redd? Ja, ja, så kom, da. Alle slags folk ligger begravd på en slik kirkegård. Høy og lav, rik og fattig, helgener og hekser. Men du tror kanskje verken på hekser eller helgener? Jeg er iallfall ikke særlig sterk i troen. Her er det. En grav? Ja, hva ellers? Det er vel ikke så rart å finne en grav på en kirkegård. Og Hva er det for noe spesielt med denne graven her, da? Navnet, Rikke. Navnet. Eh, jeg har tatt med meg lommelykt. Vent litt. Les navnet. Ja Gro Maria Bøhm. Gro Maria Bøhm. Sier navnet deg noe? Nei. Absolutt ingenting? Kjente du henne? Litt. Hun døde bare så altfor ung. hun var heks i en tidligere tilværelse. Den gangen endte hun på bålet. Og det gikk henne ikke stort bedre i dette livet heller. Nei, gi deg nå. Hun påstår iallfall selv at hun hadde vært heks. Og Gro Maria Bø var en pålitelig pigge. Du kunne stole på hennes ord. Forresten kunne hun bevise at hun snakket sant. I natt viste hun meg noen merker hun hadde på det venstre brystet. Hva, skulle de bevise? De var heksens djevlemerke. Jeg ante ikke at du hadde en så makaber fantasi. Jeg? Djevlemerker på brystet? De tilhørte Gro Maria Bøhms fantasi, ikke min. Hva mener du med alt dette? Jeg bare konverserer. Men vit at det fremdeles finnes mange som dyrker Satan. Satans makt er ikke brutt, Ricky. Jeg mener det helt bokstavelig. Så pass deg. Kanskje jeg har fulgt etter deg hit for å gi deg en slags advarsel. Forklar deg nærmere. Gro Maria Bø ble døpt i Satans navn. Døpt i blod og ved et brukket kors. Ja vel? Ja, hva så? Vet du hvorfor de har valgt djevelen som sin herre? fordi de har mistet alle barnslige illusjoner om godhet og nestekjærlighet. De vet at det vi alle streber etter, er makt, berømmelse og penger. Penger ikke! Og da kan Satan hjelpe dem. Ja, du snakker som om, som om du tror på det selv. Og hvorfor ikke? Ikke lur deg selv, Ricky. Strever ikke du også etter penger? Hæ? Og du blir ikke rik ved Vår Herres hjelp. Det visste Gro Maria Bøhm men det gikk henne ille likevel. Hvem var eh, Gro Maria Bøhm? Husker du det virkelig ikke? Det var hun som ble drept for et års tid siden av den ukjente kveleren. Det var forresten jeg som satte det navnet på ham, for han ble jo aldri tatt. Husker du det nå? Ja visst. Det var det hun het. Liket hadde et kjede rundt halsen. Et kjede med syv svarte perler. Uh, unnskyld, meg, jeg må, jeg må, gå nå. Jeg har vel ikke skremt deg? Det håper jeg da ikke. For det var virkelig ikke meningen. Eh, farvel. På gjensyn. <laughs> Bergen 12. august formiddag. Søndag er en like død dag i Bergen som i andre byer. Men eh, solen er kommet for å bli. Ja, det hender faktisk her også. Det er varmt som midt i juli. Så egentlig burde man gå over vidda. Men jeg har ikke ro på meg. Jeg har en følelse av at noe helt avgjørende kommer til å skje snart. Mattis og Anja skal komme opp om ettermiddag. Så får vi se. Ja, hva er det nå det pleier å stå i kriminalromaner? Nettet snør seg sammen. Dette blir bare et kort dagboksnotat mens jeg venter. Det hendte enda en ting i går kveld som jeg først fikk høre om i dag. Omtrent samtidig som jeg møtte Gunnet Skarre på kirkegården, hadde Mattis en opplevelse i barn ja, som viser at Merete Møller gjør rett i ikke å stole på noen. La meg få en whisky og soda. Ja, jeg hører du skal uh, gifte deg. Gratulerer. Takk. Er det noe i veien? Vær så god. Hør her. Julie er en fantastisk pike. Ja. Helt enestående. Men hun stoler ikke riktig på meg. Ja, Det er den fordømte narkotikahistorien går jeg ut fra. Hvordan stoler hun ikke på deg? Hun går vel ut fra at jeg er litt uh, ubalansert fremdeles. Jeg har nesten inntrykk av at hun er redd for at det var jeg som drepte henne. Ninni Berg. <laughs> Det kan hun da ikke være redd for. Du var jo sammen med Julie hele natten. Eller var du ikke det? Hør her, Mattis. Jeg vil ikke lyve mer. Når du er blitt avhengig av stoff, fører du en slags dobbelttilværelse. Ja, sannheten betyr faktisk svært lite. Men jeg er ferdig med alt det der. Jeg vil begynne på et nytt liv. Og i mitt tilfelle er det ikke prat. Men jeg vil ikke gjøre det halvt, og jeg vil ikke lyve lenger. Og jeg drepte ikke Ninni Berg. Jeg kjente henne jo ikke engang. Betyr det at du ikke ble med Julie hjem? Jeg vet at hun prøvde å dekke meg tidligere i dag, men jeg vil ikke dekkes. Jeg har ikke gjort noe galt, og da er det ikke nødvendig å gi meg et falskt alibi. Nei visst. Hvis det var deg hun prøvde å gi et alibi? Bergen 15. august. Søndag formiddag skrev jeg i dagboken at jeg følte på meg at noe helt avgjørende snart kom til å skje. Og gudene skal vite at jeg fikk rett. Det skjedde samme kveld, og jeg har faktisk ikke kommet meg etter sjokk ennå. Ja, det er tre dager siden nå, og først i dag tar jeg meg sammen og får skrevet ned begivenhetene slik jeg opplevde dem. Det begynte med at Anja og Mattis kom opp oppom meg om kvelden. Siden det var søndag og baren var stengt, hadde Mattis fri. For en gang skyld så var det jeg som fikk opptre som bartender. Skål. Skål. Jeg, jeg, jeg er redd for at jeg snart må gå. En drittjobb for en eller annen madrassfabrikant. Men jeg lovet å stille opp. Jobb på en søndag? Ja, en frilanser hviler aldri. Ja, jeg har en avtale i kveld, jeg også. Jaså? Og hvilket kjønn har den avtalen? Si meg, har dere virkelig hjerte til å la meg sitte igjen alene som en forlatt ektemann? Ja, når jeg, når jeg, tenker på alle de kvinnene du omgås nattlig, så syns jeg ikke synd på deg. Heller falne kvinner enn skumle redaktører, sier jeg. Da jeg møtte Gunnar Skarre på kirkegården i Kvål eh, gård kveld Hei! Vent litt. Hva er det? Hvilken kirke var det, sa du? Ja, det var Den som ligger nede ved sjøen. Akkurat. Kirken ved havet. Hva, hva behager? Bak de tre eiketrærne. Ja, hva så? Hun sa det. Hvem sa hva? Nini Berg. <laughs> Ja, men hun sa jo en hel masse vrøvl, så vidt jeg husker. Nei, nei, nei. Det var nemlig det hun ikke gjorde. Nå etterpå vet vi at hun mente noe med alt hun sa, men akkurat den setningen virket helt bort i tåkehavet. Husker dere hva hun sa? Kirken ved havet bak de tre eiketrærne har en krypt. Og hva så? Kapellet hvor Den sorte messe blir holdt. Jeg skal vedde på at det ligger i den krypten. Og det er jo helt opplagt at hun mente den kirken. Den ligger ved havet, og de tre eiketrærne er nærmest en turistattraksjon. Nei, Din fantasi utvikler seg fra dag til dag. Ja, men jeg tror dette er riktig. La oss gå til politiet. Nå? No. I, I, kveld? Absolutt! Før satanistene får fjernet sporene etter den sorte messen. Eller eh, vi kan dra ut til kirken selv. Jeg støtter det siste forslaget. Hvis det skulle vise seg at krypten bare er en ganske alminnelig kjeller. Ja, men hva med avtalen din? <laughs> Hun får heller bli skuffet. Synd at du ikke kan bli med oss, Anja. Du innbiller deg vel ikke at jeg akter å la dere dra ut dit uten meg? Å nei, du. Madrassen får klare seg uten vekten av min grasiøse kropp i kveld. Jeg ringer og sier at jeg er syk. Her er de tre eiketrærne. Og hør havet. Uff. Fryser du? Jeg liker bare ikke kirkegårder. Så er det ikke så sent på kvelden. Skal vi ikke heller gå hjem igjen og komme tilbake i morgen? Så stille det er her. Dødsens stillhet. Mattis, gamle venn, hva sier du? Kom nå. Vi kommer sikkert ikke inn i krypten. Jeg kan vanskelig tenke meg at vi finner en åpen dør. Da varsler vi politiet. Jeg vil finne ut av dette i kveld. Her er kirken. Ja, nå gjelder det bare å finne en inngang til krypten. Ja, hvis eh, Mattis går til høyre, så går du og jeg til venstre. Ja vel. Kom, Ricky. Mattis. Her! Vi har funnet en dør. Den gikk nesten i ett med muren, men Anja fant den. Er den låst? Nei, underlig nok. Kanskje det Kanskje det er noen der inne? Ja, Denne gangen har vi iallfall tatt med oss lommelykter. Eller kanskje vi bare finner en helt alminnelig kjeller? La oss se etter. Følg etter meg. Mattis, gamle venn. Du hadde altså rett. Kapellet? Kom, så går vi inn. Dere, der er alteret og det omvendte korset. Svarte lys. Og se, dødningeskallen på veggen. Og tepper. Svarte og røde. Satansfarger. Ja, se der. Det står noe på den tavlen der borte. Hva står det? Det står når Den sorte messe skal holdes. Når da? Søndag. I dag, altså. Klokken 21.30. Halv ti? Om et kvarter. Er det noe sted vi kan gjemme oss her? Ja, der. Der borte. Bak et av de svarte teppene som henger ned fra taket. Ja, Anja, ja. du må til politiet. Skynd deg. Ja. Mattis og jeg gjemmer oss her. Ja, men... Vi må finne ut hva som foregår, og hvem som står bak. Hvis vi går etter politiet alle tre, risikerer vi bare at hele satansekten er forduftet når vi kommer tilbake. Ja vel. Jeg skal skynde meg. Men Vær, vær forsiktig. Ja, Det kan du stole på at de skal være. Anja skyndte seg ut, og Mattis og jeg stilte oss på post bak et av de svarte teppene. Over oss var det en slags nisje eller hylle, hvor det sto en stor krukke, Ja, vi kunne så vidt skimte den i halvmørket. Vi hadde vel ventet i nesten en halv time da vi hørte noen komme. Det var et dempet surr av stemmer, og så begynte orgelmusikken, tung og kvelende. Det var en liten sprekk i teppet, og vi våget å titte forsiktig ut gjennom sprekken. Se, kledd i kapper og med masker for ansiktet. Feige jævler. Ja, jeg ville også vært en feig jævel hvis jeg hadde deltatt i noe sånt her i byen. Det må være ypperste presten. Han bak alteret ja. i den røde kappen. vår høye ypperste prest er ikke til stede i kveld. Forsinkelsen skyldes at vi har ventet på ham. Nå er det blitt bestemt at jeg, deres ypperste prestinne, skal forrette messen i hans fravær. Leve Satan! Leve Satan! In nomine magni nostri satanas, introibo ad altare domini inferi, Ad eum quile fificat meum, adjutorium nostrum in nominem domine inferi, qui regit terram. For den mektige og uutslettelige mørkets fyrste, og i nærvær av alle helvetes fryktede djevler og denne forsamling, innrømmer og tilstår jeg min tidligere villfarelse. Det var det som sto i boken. Idet jeg fornekter all tidligere troskap, erklærer jeg herved Satan Lucifer som jordens herre. Og jeg bekrefter og gjentar mitt løfte om å gjenkjenne og ære ham uten forbehold, mot at han til gjengjeld i all evighet oppfyller mine ønsker og tilfredsstiller mitt begjær. Å uforbedelige tåpe fra Betlehem. Vi skulle tvinge deg til å tilstå dine skamløse begjær, dine utilgivelige forbrytelser. Det er noe igjen, Se, store så hadde han dette symbol på mennesket, som vil rense jorden for alle gleder, og som i Kristi barmhjertighetsnavn har forårsaket millioner av våre elskede brødres død. Vi fordømmer og vanhelliger hans navn. thank Radioteatret har sendt fjerde episode av Vennlig hilsen Lucifer, en kriminalserie av Helge Hagerup. De som var med Rikki, Erik Hivju. Anja, Mona Jacobsen. Mattis, Sigurd Werring. Gunder Skarre, Eilif Arman. Julie Blaker, Kari Onstad. Stian Blom, Morten Andresen. Ninni Rine Skånes. Merete Møller Elsa Lystad. Dessuten medvirket Michelle Sveum, Magne Brevik og Knut Simensen. Inspisient Merete Ellevik. Musikken er komponert av Øyvind Solås. Teknisk regi har Odd Jøstein Dale. Og instruktør er Nicole Massé. Radioteatret sender 'Vennlig hilsen Lucifer', en kriminalserie i seks deler av Helge Hagerup. Femte del 'Ansiktet'. Se, store satan, dette symbol på mennesket! som vil rense jorden for alle gleder, og som i Kristi navn har forårsaket millioner av våre elskede brødres død. Vi fordømmer og vanhelliger Hans navn. benedictio in nomine magni dei nostri satanas. Ave satanas. Ave satanas. Og så er det fullbrakt. Det er fullbrakt. Et øyeblikk! Når vår høye ypperste prest ikke er her i aften, skyldes det at han svever i stor fare. I fare? Hva er det som har hendt? Vi svever i stor fare, alle sammen. Beskytt oss, Satan! Ja, men vær ikke redde. Satan hjelper sine. Satan finner alltid en utvei. Hare, sa du? Hva slags fare? Jeg må be dere alle om å gå hjem nå. Gå rett hjem og tenk ikke mer på hva jeg har sagt. Jeg vet hva som må gjøres. Men hvis vi er avslørt Jeg vet hva jeg gjør, og jeg vet hva jeg sier. Gå rett hjem, alle sammen. Krypten ble langsomt tømt. For Mattis og meg som sto gjemt bak det mørke teppet, var ikke situasjonen særlig lystelig. Da jeg tittet ut gjennom den smale sprekken Er alle godt? Ikke hun, ypperste prestinne. Hvem tror du hun er? Hun har jo maske for ansiktet. Og uh, Mattis, hun har en pistol. Nå retter hun pistolen. Rett mot oss. Hva? Kom frem, begge to. Jeg vet hvor dere gjemmer dere. Mattis, ja. Den, den krokken bak oss. Kom frem! Gå frem, du, så velter jeg krokken. Jeg sier jo at jeg vet hvor dere er. I forvirringen som oppstår, så kaster du deg over henne. OK, gå frem nå. Nærmere. Ingenting er skjult for Satans tjenere. Hun prøvde å skyte meg. Jeg slo til hånden hennes. Traff hun seg selv? Ja. Hun har skutt seg selv. Ricky, det var ikke meningen. Jeg... Er hun hardt såret? Jeg, jeg, vet ikke. La meg undersøke. Og Mattis, gamle venn. Ja. Hun er eh, død. Jeg tror hun må ha truffet seg selv rett i hjertet. Ja, men jeg slo jo bare til hånden hennes. Nei, Det var ikke din skyld. Herregud, Mattis, det var jo hun som prøvde å skyte deg. Hvem er hun? Ja, det er vel bare en mulighet. Julie Blaker. Ja, men stemmen Stemmen Ta av henne den masken. Men Men Det er ikke sant. Det kan ikke være sant. Anja. Det er Anja. Anja. Anja. Si noe, da. Anja. Anja. Mattis, hun kan ikke si noe nå. Hun er død. Og det er kanskje det beste når alt kommer til alt. Hvor, hvordan Hvordan kunne du, Anja? Nei, det må være, det må være en forferdelig misforståelse. Anja, du, du var jo sammen med oss hele tiden. Du var med på å oppklare saken. Du var en av oss. Ricky, hun prøvde å skyte meg. Hun ville drepe meg. Bergen 27. august. I dag er det nøyaktig 14 dager siden avsløringen av Anja, og jeg har ikke hatt noe å tilføye i dagboken. Men saken er jo bare halvveis løst. Jeg har fremdeles en hel del å utrette. I formiddag besøkte jeg Mattis på sykehuset. Ja, han brøt totalt sammen da han oppdaget sannheten om Anja. Og det er det jo ikke noe å si noe på. I disse 14 dagene er han blitt fòret med nerveberoligende piller, så han var temmelig matt og nedsløvet da jeg kom inn til ham. Men han viste et tegn på bedring. Han var nysgjerrig. Nå, hvordan har du det? Legen sa det går bedre. Jo, jeg får piller. Du ville snakke med meg? Ja, jeg må få vite hvordan. Hvorfor? For nå vet jeg jo at det er sant. Jeg vet det nå. Til å begynne med Ja, vi burde skjønt det lenge. At Anja Min Anja. Var hun noen gang din Anja, Mattis? Det trodde jeg iallfall. Hun må ha spilt en rolle hele tiden. Hva mener du med at vi burde ha skjønt det lenge? Ja, Da direktør Hermansen ble forgiftet. Vi gikk ut fra at det bare var fire mulig mistenkte. Men selvfølgelig hadde den fordømte inspektør Møller rett. Anja serverte Hermansen den forgiftede drinken. Ingen hadde bedre anledning til å helle i gift enn hun og hennes stilling i satansekten gjorde at hun den kvelden både hadde morfin og atropin i vesken. Medlemmene måtte tilføres kunstige stimulanser når de skulle ha stevnemøter med Satan. Hun helte en sterk blanding i Hermansens drink og håpet at dosen skulle være dødelig. Ja, det var den jo, som vi vet. Men det var et hell for Anja at Hermansen hadde drukket mye og spist lite. Men Ricky, hva med det neste mordet? Mordet på fru Hermansen. Hun var jo drept før Anja og jeg kom. Ja. Anja hadde en medskyldig. Ypperste presten som ikke kom til den sorte messen. Betyr det at saken ikke er løst ennå? Ja, Politiet har vel sine mistanker. Ja, Det har iallfall jeg. Det er for jævlig å snakke om alt dette. Ja, Det er kanskje bedre å snakke om det enn bare å tenke. Jo. Ja, så snakk, da. Hva med Regine Larsen? Mm, som en av lederne for den okkulte sekten trengte Anja selvfølgelig narkotika til medlemmene. Ja, Du må sikkert være temmelig omtåket før du kan dyrke et personlig samvær med Satan. Anja må ha vært en av Regines beste kunder. Ja, Så det er ikke rart at hun oppdaget hvem som sto bak narkotikahandelen. Ja, Men det stemmer jo ikke. Hva stemmer ikke? Direktør Hermansen hadde avslørt Regine Larsen. Det var ikke noe mordmotiv for Anja. Nei, det er sant. Anja løy selvfølgelig. Merete Møller hadde rett. Nemlig. Og det burde vi ha skjønt. Den kvelden i baren da direktør Hermansen ble drept, snakket han blant annet om funnene på Anholt. Han spurte om Gunder Skarre husket saken, og det var tydelig at spørsmålet hadde sammenheng med det Hermansen hadde oppdaget. Jo, men, det... men funnene på Anholt, de dreide seg ikke om narkotika. De dreide seg om satandyrkelse. Altså løy Anja da hun sa at Hermansen hadde avslørt en narkotikahai. Han hadde oppdaget at det fantes en satansekt i Bergen, og at hans kone var medlem. Det var det han sa til Anja, og det var derfor han måtte ryddes av veien. Kona hans også. Hun kunne komme til å sprekke hvis hun skjønte at satansekten hadde tatt livet av mannen hennes. Og jo da, Anja var smart. Hun bestemte seg for å få Regine avslørt som narkotikahai, og samtidig gi henne skylden for mordene. Men til det trengte hun hjelp. Hun trengte et par fjols som hun kunne sette på rett spor, så de kunne oppklare mysteriene. Var det vi to som var de stakkars fjolsen? Ja, husker du ikke hvor ivrig hun var etter å få oss til å leke privatdetektiver? Jo, når du sier det. Og den anonyme telefonoppringningen som oppga adressen hvor Regine Larsen gjemte narkotikaen. Havnegaten 16B. Ja visst. Det var Anja som ringte. Men jeg skjønner bare ikke Hvem hadde hun fått adressen av? Glem ikke Nenni. Ninni var medlem av den okkulte sekten, men hun var også Regine Larsens høyrehånd. Satan har åpenbart vært den sterkeste makten i hennes liv, for Anja fikk henne både til å stjele Regines hatt og fortelle hvor narkotikalageret var gjemt. Og da vi kom til Havnegaten 16B, da hadde Anja hatt den med seg for å plante den som bevis mot Regine. Mm, hun hadde den i bagen. Husker du ikke hvor stor den var? Ja, Du slo til og med en vits i sakens anledning. Pokker. Lyset virker ikke. Ah, jeg har, jeg har fyrstikker i bagen. Et eller annet sted. Vent litt. se her. Her har jeg en eske. Jenter og begger. Gjemmer du et maskingevær i den? To fjols, Mattis. Vi var virkelig to fjols. Og jeg tenker ikke på hatten. Jeg tenker på nøkkelen. Hvilken nøkkel? Det var viktig for Anja å få være alene i det rommet hvor narkotikaen ble skjult. Hun skulle jo legge hatten der. Derfor fikk hun oss først inn i kontoret på den andre siden av gangen, som ikke gjemte en eneste skummel hemmelighet. Vi hadde da ingen nøkkel til den døren. Nemlig. Vi måtte dirke låsen opp med en hårnål. Vi kom inn i et gammelt kontor, som du sikkert husker. Der begynte vi å lete. Jeg synes ærlig talt dette er noe ordentlig tull. Vi kan heller lete videre i morgen. Vent litt. Har du funnet noe? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror Nei, nei, det var ingenting. Et øyeblikk trodde jeg det var et hemmelig rom her. Hva? Hemmelig rom? La oss prøve de andre skuffene også. Ja, gjør det, dere. Det er et rom på den andre siden av gangen. Jeg ser om jeg finner noe der, Ja, og hva så? Tenk deg om, Mattis. Anja gikk rett inn i det andre rommet. Og du kan banne på at den døren ikke sto ulåst. Så slumset var ikke Regine. Anja gikk rett inn, Mattis. Du mener at hun hadde nøkkel? Det fins ingen annen forklaring. Hun fikk ikke bare Regines hatt av Ninni. Hun fikk en ekstra nøkkel til lageret også. Og så, så gikk det ikke akkurat som hun hadde tenkt seg. Nettopp. Det må ha vært litt av et sjokk da Regine plutselig sto der, ja. Anja må ha blitt vettskremt, for hun visste jo at hun var i viss livsfare. Og så kom vi og reddet henne. Anja følte seg trygg Helt til Ninni dukket opp den kvelden i barn. Det var Anja hun prøvde å skremme, altså. Det klarte hun også. Var det et forsøk på pengeutpressing? Sikkert. Og det var ikke småtterier hun truet med å avsløre. Hun kom med hentydninger både til Satansekten, Regines hatt, nøkkelen til narkotikalageret og krypten, hvor Den sorte messe ble holdt. Og så, plutselig, ble Ninni redd. Plutselig ble hun nesten edru. Ja, det var etter noe Anja sa Først ble Ninni helt taus, og så prøvde hun å late som ja, alt bare var tull. Husker du ikke hva Anja sa? Hva sa hun? Man kan ikke passe godt nok på hodet sitt. Hm, det var det Anja sa. Og Ninni skjønte godt hva hun mente, og at hun mente det alvorlig. Det var derfor Ninni ventet mens du stengte baren. Hun ville enda en gang forsikre Anja om at hun ikke kom til å sladre. Husker du ikke da vi sto på drosjeholdeplassen? Jeg kan ta en bil her. Takk for i kveld. Jeg skal ikke noen følge deg hjem? Og det er ikke nødvendig. Vi kan ta en bil sammen. Ja, Men dere bor jo i motsatt retning. Og det er virkelig ikke nødvendig. Ja, Men dette er ikke noen særlig hyggelig drosjeholdeplass. Men jeg foretrekker å dra hjem alene. Ja, pass på deg selv, Nanne. Hør her. Alt det jeg sa. Dere må være så snille å glemme det. Jeg, jeg vet ingenting. Absolutt ingenting. Jeg sverger. Jeg hadde bare drukket litt for mye. Det var derfor jeg plapra løs. Ellers er jeg faktisk tett som en østers. Tett som en østers, sa hun. Hun garanterte at hun var tett som en østers, og ordene var henvendt enten til deg, meg eller Anja. De fire såkalt mistenkte var jo ikke til stede. Og en ting til. Hvordan kunne hun